O'zidan so'ng nabiy bo'lmagan zotga salovat salomlar bo'lsin. Asbahna va asbahal mulku lillahi robbil alamin. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده تانجي يتك بطن ملك عالم لربر وردگار الله نكدر يا الله من سيندن شكرنين يخشلقنه fathini, g'alaba yordamini, nurini, barakasini va hidoyatini tilayman. Sendan undagi va undan keyingi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz, shiriksizdir. Mulk ham, hamd ham unikidir va u barcha narsaga qodir zot. Subhanallohi va bihamdihi adada xalqihi va rido nafsihi va zinata arshihi va midada kalimatihi. Alloh barcha aybu nuqsonlardan pokdir. Allohga mahluqotlari adadicha, nafsining rizoligicha, arshining vaznicha va kalimalarining miqdoricha hamd bilan tasbihlar bo'lsin. Raditu billahi robba va bil islami dina va bi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyya. Allohni parvardigor deb, islomni din deb va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nabiy deb rozi bo'ldim. Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. فالنصر لاحا وهبت في الدنا منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغد اكتساحا ففي بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد لبذل الروح ما كان Olamlar Robbisi, mehru rahimli, mahshar kunining shohi Allohga hamdlar bo'lsin. insoniyatning sayidi Muhammad alayhi salomga salovat va salomlar bo'lsin. U zotning ahli oilasiga, ashablariga va ularga chiroyli amallar bilan ergashgan zotlarga rahmatlar yog'ilsin. Barcha maqtovlar Allohgagina xos. U zotni maqtaymiz. Undan madad so'raymiz. Unga istig'for aytamiz. Allohdan nafslarimiz va amallarimiz yomonligidan panoh tilaymiz. Allah kimni hidoyat qilsa, uni adashtiruvchi yo'q. Kimni adashtirsa, uni hidoyat qiluvchi yo'q. Guvohlik beramanki, bir Allohdan o'zga barhaq iloh yo'q. U yolg'iz va sheriksizdir. Yana guvohlik beramanki, Muhammad sallallohu alayhi va sallam u zotning bandasi va elchisidir. Yo'llarning eng yaxshisi bo'lgan, hidoyat yo'lini ko'rsatgan Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan Oyisha radhiyallohu anha rivoyat qilib, kimki bizga tegishli bo'lmagan amalni qilsa, u holda u amal qabul emasdir, rad etiladi. deb biz ummatga nima sunnat u, nima bid'at ekanligini bildirib ketgan zotlarga bizni ham komil suratda ergashtirsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. So'z boshida Allohdan so'raymiz panoh. Jundulloh ovozida siz bilan birga Mujohid Abdurashid aka hamda Hizbulloh يهزم جمعهم فالنصر لاحا وهبت في الدنا منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الطواغيت اكتساحا Jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzulardan النصر توالى النصر توالى qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسر sahobalar hayotidan Chunki buyuk qalb sohiblari faqat buyuk ishlardangina qoniqadilar. O'sha kundan boshlab bironta jihodni qoldirmaslikka harakat qildi. Yahudiylar hayotidan, hatto ularning bu ich-ichlarini kemirayotgan chuqur yahudona ko'rolmasliklari shu darajaga yetdiki, qo'mondonlar jam bo'lganda ketayotgan siyosatimiz to'g'riga paytda, Usmonning paytda o'la paytda bo'lmagan ba'zi bir narsalarni alloh taolo berdi shu kunga kelib ikki yil ichida ancha faoliyat qilindi alhamdulillah rusiyada musulmonlar yerda hech qanaqa terrorist hech qanaqa nima yo'q hammasi bechora dvornik tirikchilik qilib yurgan ana shu yerda ishlaydigan aravatalab yurgan taypa naqshga shunaqa sotib yurgan o'zbeklar Muhojirlar oqimidan. Birodarlarimga nasihatim, kelishsinlar. Bizlar ham yurganmiz, mardikorlik qilib, boshqa ishlar qilib yurganmiz. Qachongacha qullik qilib yuramiz? Qul bo'lib yashaymiz qachongacha kofirlarga? Harbiy gadoylar. Men o'z vatanimga qaytgach ko'chada qolishni hech o'ylamagan edim. Inson uyi va ishi bo'lmaganidan hatto o'z kiyimini yuvishga imkon topolmagach, u hidlana boshlagani tufayli o'zini odamlardan olib qochadigan bo'lib qolar ekan. Abdulboqi ijodi Muhojir mu'minlar yana ansorlar har biri Allohning yo'lini tutgan zimziyotunda ham yuzlari porlar xilofat qurilgan zamonni kutgan shahid Shaykh Anwar Avloqi. Fighting fi sabilillah they see a lot of dreams why because they are being tested by Allah azza wa Jall, so Allah azza wa Jall assists them Misol uchun qamoqxonadagi mahbuslar, shuningdek jahon va mintaqa xabarlari. Abdulloh ibn Ummu Maktum Ko'zi ojiz kishi Alloh taolo u haqida 16 ta oyat nozil etgan. To dunyo turar, bu oyatlar mudom tilovat qilinajak. Mufassirlar Kim sababli payg'ambar alayhissalom yetti osmon tepasidan tanbeh va dakki eshitganini bilasizmi? Kim haqida Jabroil amin Alloh taolo tarafidan oliy janob payg'ambarning qalbiga vahiy olib tushgan? U kishi Abdulloh ibn umma Maktum Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muazzini. Abdulloh ibn umma Maktum asli makkalik. Qurayshiylardan rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan qarindoshligi bor ummul mo'minin hadicha binti huvaylidning tog'avachchasi otasi qays ibn zoid onasining ismi otika binti abdulloh bu ayolning ummu maktum ya'ni berkitilganning onasi deb atalishiga farzandi abdullohni ko'zi ko'r holatda tuqqani sabab bo'lgan Makkada porlagan hidoyat nurining ilk shu'lalaridan biri Abdullah ibn Ummu Maktubning qalbini yoritdi. U islomni peshqadamlar safida qabul qildi. Ibn Ummu Maktum Makka musulmonlari duchor bo'lgan barcha qiyinchilik va mushkulotlarni boshidan kechirdi. Safdosh birodarlar qatori bu og'ir imtihonni sabr bardosh, sabot va matonat bilan qarshi oldi. Quraysh kofirlari ashablarga yetkazgan turli tuman aziyatlar, ularga nisbatan qo'llagan ko'z ko'rib, quloq eshitmagan qiynoqlar Abdullohni ham chetlab o'tmadi. Ammo u asl iymon sohiblariga xos ravishda dovdirab qolmadi. Irodasi bukilmadi, iymoni zarracha zaiflashmadi. Balki Allohning dinini qattiqroq tutdi. Robbisining kitobiga mahkamroq yopishdi. yaratuvchisi yuborgan shariatni chuqurroq tushunadigan bo'ldi va butun olamlar sayyidiga yanada muhabbati ortdi. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nisbatan shunchalik zo'r muhabbatli Qur'oni Karimni yodlashga haris ediki, har bir daqiqasini g'animat bilardi. Qulay fursat kelib qolsa, albatta undan unumli foydalanardi. hatto ba'zan payg'ambar alayhi salomning boshqalarga ajratadigan vaqtini ham o'ziniki qilib olgisi kelardi. Ma'lum muddat Rasululloh sallallohu alayhi va sallam asosiy da'vat e'tiborini Quraysh oqsoqollariga qaratib, ularni iymonga kelib qolishlari umidida ko'p harakat qildilar. Bir kuni Utba ibn Rabi'a, uning birodari Shayba ibn Rabi'a Abu Jahl deb kunyalangan Amr ibn Hisham, Umayya ibn Khalaf, keyinchalik Allohning qilichi nomiga munosib bo'lgan Xolid otasi Valid ibn Mughiralarning jamoatiga borib, ular bilan suhbatlashdilar. Muzokara olib bordilar. Islomga chaqirdilar. U zot suhbatdoshlari da'vatni qabul qilishlaridan, jilla qursa sahobalarga yetkazayotgan aziyatlarini to'xtatishidan umidvor edilar. Shu payt Abdullah ibn Ummu Maktum: "Ya Rasululloh, Alloh sizga bildirgan narsalardan menga ham o'rgating" deb kelib qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qoshlarini chimirib, yuzlarini burib oldilar va Quraysh zodagonlariga so'zlashda davom ettilar. Chunki o'rtaga tikilgan narsa nihoyatda muhim edi. Agar ular islomga kirsalar, Allohning dini kuchayar, Rasulining da'vati quvvatlanardi. payg'ambar alayhi salom suhbatdan forig' bo'lib, endi o'rinlardan qo'zg'alishlari bilan ko'z oldilari jimirlashib, boshlariga nimadir qattiq urilganday bo'ldi. So'ng quyidagi oyatlar nozil qilindi.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 Ey Muhammad alayhi assalom, siz qayerdan bilursiz? Ehtimol u sizdan o'rganadigan ilm va ma'rifat yordamida o'z gunohlaridan poklanar yoki pan nasihat olar da, so'ng bu pan nasihat unga foyda berar. Endi o'z mol-mulki bilan iymondan istig'no qilib turgan kimsa bo'lsa, bas siz o'shanga iqbol qilib yuzlanmoqdasiz. Holbuki u o'zining kufridan poklanmasligi sababli sizga biron ziyon yetmas. Endi Allohdan qo'rqgan holida oldingizga yugurib yelib kelgan zot bo'lsa, bas siz undan chalg'ib yuz o'girib olmoqdasiz. Yo'q, siz aslo bunday qilmang. albatta Qur'on oyatlari bir pan nasihatdir. Bas kim xohlasa undan pan nasihat olur. U oyatlar Alloh nazdida aziz va mukarram, qadri baland, pokiza sahifalarga mukarram itoatli mirzolar, ya'ni farishtalar qo'llari bilan Lavhul Mahfuzdan ko'chirib bitilgandir. Jabroil amin ushbu 16 oyatni Abdulloh ibn Ummu Maktum sabab Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qalblariga yetkazdi. Oyatlar nozil etilgan ondan boshlab shu paytgacha tinmay tilovat qilinib keldi va bundan buyon to yer va undagi jamiki narsalarga Allohning o'zi voris bo'lguncha mudam tilovat qilinib qolajak. O'sha kundan e'tiboran Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abdullah ibn Ummu Maktumga cheksiz hurmat ehtirom ko'rsatib, har safar kelganida to'rdan joy beradigan, hol ahvolini surishtirib, ehtiyojlarini darhol qondiradigan bo'ldilar. Bu ajablanarli hol emas. Negaki, payg'ambar alayhissalom aynan shu kishi sababli yetti osmon tepasidan qattiq dashnom eshitmadilarmi? Quraysh mushriklarining Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va ashabi kiromlarga qarshi tutgan mavqiflari nihoyatda shiddatli tus olganda Alloh taolo musulmonlarga hijrat qilish uchun izn berdi. Abdulloh birinchilardan bo'lib dinini asrab qolish maqsadida vatanidan mosuvo tushdi. U va Musab ibn Umayr Madinaga kelgan eng avvalgi sahoba edi. Ikki muhojir Yasribga yetib kelishlari bilanoq bu joydagilarga Qur'on oyatlarini o'rgatishga, Allohning dinini tushuntirishga kirishib ketishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hijrat diyoriga kelganlardan so'ng Abdulloh ibn Umma Maktum va Bilal ibn Rabohni musulmonlar uchun muazzin etib tayinladilar. Ular har kuni besh mahal tavhid kalimasini e'lon qiladigan, odamlarni eng xayrli amalga chaqiradigan, najot sari chorlaydigan bo'lishdi. Bilol azon aytsa, Abdulloh namozga iqomat tushirar, gohida o'rinlarini almashishardi. Ramazon oyida ular boshqacharoq ish tutishardi. Madina musulmonlari birining azoni bilan saharlikka tursalar, boshqasining azonida tamaddidan to'xtashardi. Bilol tunda azon aytib, odamlarni uyg'otar, Ibn Ummu Maktum fajrni kutib turar, tong otish hamono xalqni bundan ogoh etardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir necha bor safarga chiqqanlarida Abdullohni Madinaga noib qilib tashlab ketganlari unga nisbatan qanchalik e'tibor nazari bilan qaraganliklariga dalildir. Xususan, Fath Makka jihodi paytida ham Madina valisi ummu Maktumning ko'zi amo o'g'li edi badr g'azotidan keyin alloh taolo jihodga rag'batni kuchaytirib uyda o'tirib olishdan nafratlantirish uchun mujohidlarning sha'nini yuksakka ko'taradigan, ularni boshqalardan afzalligini ko'rsatadigan oyatlarni nozil qildi. Bundan Ibn Ummu Maktum qattiq ta'sirlandi. Shundoq ulug' maqomdan mahrumligidan iztirob chekib, Rasululloh, agar qodir bo'lsam albatta jihodga chiqqan bo'lardim, dedi. So'ng butun qalbi bilan Allohga yuzlanib, uning va unga o'xshagan uzurlari sababli jihodga chiqa olmaydiganlarning sha'nida oyat tushirishini iltijo qilib so'radi. Alloh, mening uzrimni bayon et, uzrimni bayon et. Alloh azza va jalla sodiq qulining duosini darhol mustajob ayladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning vahiy kotibi Zayd ibn Sabit rivoyat qiladi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yonlarida edim. Bir payt u kishini vahiy qabul qilayotgan paytlarda bo'ladigan sakinat chulg'ab oldi. Mening sonimga tegib turgan sonlari shu darajada og'irlashib ketdiki, umrim bino bo'lib, bunaqa og'irlikni his qilmaganman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ozgina vaqtdan so'ng o'zlari kelib yoz dedilar va quyidagi oyatni o'qidilar. Mu'minlardan jihodga chiqmay o'tirib olgan kishilar bilan Allohning yo'lida mol va jonlari ila kurashgan zotlari barobar bo'lmaydi. Shunda Ibn Ummu Maktum o'rnidan turib, "Ya Rasululloh, jihodga qodir emaslarning holi nechuk bo'ladi?" deb qoldi. Uning gapi tugar tuganmas payg'ambar alayhisalomni yana sakinat chulg'adi. Oyoqlari xuddi boyagidek og'irlashib ketdi. O'zlariga kelgach, qani yozganlaringni o'qichi e Zayd dedilar. Men o'qidim, u kishi dedilar, shikast yetganlardan tashqari deb qo'shib qo'y. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم Mo'minlardan o'zlari beshikast bo'lib turib, jihodga chiqmay o'tirib olgan kishilar bilan Alloh yo'lida mol va jonlari ila jihod qilgan zotlar barobar bo'lmaydi. shunday qilib ibn ummu maktum so'ragan istisno nosil bo'ldi alloh subhanahu va taolo shikastman kishilarga jihodda qatnashmaslikka izn bergan bo'lsa-da, Abdulloh o'tirib oluvchilar bilan birga qolishni o'ziga ep ko'rmay, Alloh yo'lidagi jihodga chiqishga qat'iy bel bog'ladi. Chunki buyuk qalb sohiblari faqat buyuk ishlardangina qoniqadilar. O'sha kundan boshlab bironta jihodni qoldirmaslikka harakat qildi. Jihod maydonida o'zi uchun shaxsiy vazifasini belgilab oldi. Meni ikki safning o'rtasiga turg'azib qo'ying, bayroqni qo'limga tutqazing, tug'bardoringiz bo'lay, chunki men amoman qochishni xohlagan taqdirimda ham baribir qo'limdan kelmaydi. Hijratning 14-sanasida Umar ibn Xattob Eron podshohligi ustiga yurish uyushtirib, ularning mulk va saltanatiga chek qo'yish hamda Fors diyorini islom diyoriga aylantirishga azmu qaror qildi. Atrof javonibdagi viloyat valilariga yurtingizdagi Allohning ishiga quroli yoki oti yoki dov yurakligi yoki rayi bilan yordam bera oladigan bironta kishini qoldirmay huzurimga jo'nating degan mazmunda maktublar yo'lladi. Musulmonlar odil xalifaning chaqirig'iga labbay deb javob berishdi. Islom askarlari mashriq va mag'ribdan Madina sari oqib kela boshladi. Ular orasida ko'zi ojiz mujohid Abdullah ibn Ummu Maktum ham bor edi. Hazrat Umar dengizda qo'shinga Sa'd ibn Abu Waqqosni lashkar boshi etib tayinladi. Unga so'nggi ko'rsatmalarini berib, askarlarga oq yo'l tiladi. Lashkar Qodisiyaga yetib borganda Abdullah ibn Ummu Maktum sovutini kiydi. Jang libosini to'g'riladi. Musulmonlar bayrog'ini xilpiratib ko'tarishga, uni ko'z qorachig'iday avaylab asrashga yoki shu ko'yda halok bo'lib ketishga o'zini chaqiladi. Shiddatli va ayovsiz ketgan jang 3 kun davom etdi. Urushlar solnomasida naziri kam bo'lgan to'qnashuv 3-kuni musulmonlarning yaqqol g'alabasi bilan yakunlandi. Yer yuzidagi eng qudratli davlat parchalandi. Insoniyat tarixidagi eng mustahkam taxtlardan biri ag'darildi. Majusi yurtida tavhid bayrog'i yuksaldi. Bu buyuk zafarga yuzlab shahidlar evaziga erishildi. o'sha baxtiyor shahidlardan biri Abdulloh ibn Ummu Maktum edi. U jang maydonida qonga belanib yotar, qo'llari musulmonlar tug'ini mahkam tutgan edi. Endi kechki dasturimizdan olingan hafta nomi. Juma ustozlar dars qildilar ilm amonat bilib bizlarga yetkazilar bizlarin qurbon qilib ustozlar dars Hozirgi vaqtda ham ko'p xabarlarni har taraflarga tarqatayotgan kishilar nihoyatda ko'p. Hatto butun xabarlarni hech qanday bir tashvish tug'ilmagan jamoalarning ichida vahimalarni paydo qilib, ularni parokanda qilayotgan yahud tabiat bo'lgan odamlar ko'pdir turadi Biror bir narsaga xushyorlik, hozirlik ko'rib turgan vaqtda xotirjam bo'lishlikni ularga aytib, nihoyatda hech gap yo'q deb ularni susaytirib qo'yadishlikka sabab bo'layotgan maraz jamoalar ham yo'q emas birodarlar. shuning uchun mana shunday vaqtlarda o'zlarining peshvolarini oldiga borib shu xabarni eshitdim deb shoya qilmasdan buni tarqatib bildirishlik qur'oni karimning ta'limiga muvofiq ish bo'ladi xususan bu musulmon lashkarlarining o'rtasida bo'lsa yana ham bu zarurroq bo'ladi shanba shanba düşmanın bular bugun jang qilmasa ertaga qilar shuning uchun safarimiz bir kunmas bir kun tugaydi birodarlar hayot safarimiz asosiy bizning hayotimiz yo jannatimiz yo do'zaximiz vafot etganimizdan keyin boshlanadi birodarlar bu hayotda hech kim qolmaydi hech kim bu hayotda qolmaydi Ya'ni mahluklar birortasi hayotda qolmaydi. Qolganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qoladi. Allohning habibi edi u kishi. Qolganda shu kishi qoladi hayotda. Allohning habibi edi bu kishi. Bu kişi hem gitti. Peygamberlerden ki Siddiq Abu Bakr qolishi kerak edi. Agar qolganda qolmadi, hech kim qolmaydi. Bizni qabr degan o'zi o. bor, qabr fitnasiga, qabr azobiga Bizi aqidamiz o. Ana bu yerdan boshlanadi. Bizni yo baxtli hayotimiz yo badbaxt bo'lgan hayotimiz o'sha yerdan boshlanadi. yakshanba Jurnalni solqiningan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli Jurnalni solqiningan ko'p sonli bu bilan Alloh subhanahu va taolo tarafidan Ibrohim va Musa salomlarga xos fazilat sobit bo'ldi. Bu fazilat payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ham sobit bo'lgan. Bu haqda albatta Alloh subhanahu va taolo Ibrohim alayhissalomni o'ziga xalil, eng yaqin do'st qilgani kabi, meni ham o'ziga xalil, eng yaqin do'st qildilar deydi Muhammad sallallohu alayhi va sallam. U boshqa dinlardan ko'ra tabiiy olam haqidagi yangi nazariyalar uchun bag'ri ochiqroqdir. lekin yangi ilmiy tahqiqlarda ko'mak beradigan ana shu bag'ri kenglik va ana shu oddiylikning umri musulmonlarning hayotida ko'p ham uzoqqa cho'zilmadi. Hijriy 9-asrga kelib ulamolar va mutakallimlar fiqh u yoqda tursin, ilohiyotni zanjirlar va kishanlar bilan qaytlab tashladilar. O'zingizlar xato qilgan yo'llarni Tohirjonga cho'ntiryapsizmi? sizlardan xato sodir bo'lgan. Shu xatoning tufayli bugun sizlarning menga yaqin bolalar ushlandi. Pokiston ushlab ularni Amerikaga berib yubordi. Siz bizni ham shu holatda ko'rishga rozimisiz? Shunda pishdi Abdulhoti. Kim bo'lib dushanba oson emas ekan do'stlar jannat yo'li ahd bergandan keyin qayta deganlarda ham hiylalari ko'p bo'ladi birodar. Yo'q. Men Amirul Mu'minin ning bayatida borman dedi. Amirul Mu'mininga bayat bergansiz Siz O'zbekiston Islomiy harakatining amiri Usmoniy hafizahulloh shu kishiga bayat ber ahd bergansiz Shariatga qarshi Alloh rasulga qarshi amal bo'lmasa, so'z bo'lmasa, men siz itoatingizda borman degansiz. Endi qanday bo'lar ekan? Amirul Mu'mininga ahd bermagansiz. Shu uchun birodirlar shu biz amirlarimizga beryaptgan ahadlarimiz bu rasa zarur narsalar bu. Ahdni buzadigan odam xoin hisoblanadi. Seyşanba. Taqvoing qaydadir, iymoning qayda? Olisdan qo'rqitgan haybating qayda? Ko'tarib Qutuz rahimahullohning taxtga o'tirishlarining sababi bo'lgan ushbu dohiyona tadbirini oshkor qildi. Bu bilan u bostirib kelayotgan mo'g'ullar xatarini ummatga ko'rsata oldi. Ummat boshidan kechirayotgan qiyinchilik, musibat va bo'hronlar kattalashishi mumkin edi. Odamlar qo'rqqan narsa ham shu edi. Va mana shu qo'rquv sabab ularning birlashishi osonlashdi. Qutuz rahimahulloh odamlardagi qo'rquvdan mo'g'ullarga qarshi kurashda foydalandi va ularni bitta bayroq ostida jihad bayrog'i ostida birlashtirdi. Qutuz rahimahulloh Misrga vali bo'lgan kuni jihad bayrog'i ostida birlashish ixtiyoriy ekanini, bu ish muayyan bir qabila yoki faqat mamluklarning o'zigagina cheklanmaganini ochiqchasiga e'lon qildi. Chorshanba. Ilmdir bu har bir oyat. har bir hadis payg'ambar sallam bir hadislarida marhamat qildilarki yaqinki shunday kunlar keladi butun dunyo xalqlari ya'ni islom bo'lmagan toifalar sizlarga tashlanadi xuddi dasturxonni o'rtasiga bitta tovoqda ovqat qo'yilsayu och qolgan odamlarni qo'li tovoqqa cho'zilganaqangi sizlarni mamlakatlaringga qo'llar cho'ziladi sahoba ikromlar so'rashdiki yo rasululloh amin qinnatin bizni ozligimizdanmi shunaqa oz bo'lib ketib dunyoda biz oz bo'lib qolamizu shunaqa dushmanlar bizga qo'l cho'zadimi bal antum kasir dedilar sonlaring juda ko'p bo'ladi valakin g'usoun ka sel sel kelgan vaqtida suvni ustida ko'pigi bo'ladi hech narsaga arzimaydigan ko'pik sizlar ham mana shunaqa ko'pik bo'lasizlar hech qanaqa sizlardan haybat bo'lmaydi alloh taolo boshqa millatlardan sizlardan bo'lgan haybatni olib qo'yadi payshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli samo olamini ibodat va tasbihlar bilan bezatib turuvchi farishtalar quyosh, oy, jannat va jahannamga, qabrdagi savol javoblarga, har bir insonga, xullas borlikdagi har bir mavjudotlarga va ishlarga, qiyomatdagi har bir ishlarga Alloh subhanahu va taolo tarafidan vakil qilib tayin qilingan alohida-alohida farishtalar bo'lib, ular sanog'ini faqat o'zotning o'zi biladi xolos. agar 8-asr demasak, din va ilmda, adabiyot va she'riyatda yaratuvchilik va ijodkorlikning so'nggi asrlari bo'lgan bo'lsa, 10-asr harakatsizlik, taqlidchilik va o'xshatishlikning so'nggi asri bo'lgan bo'lsa, ajab emas. Ana shu harakatsizlik diniy bilimlar, adabiy fanlar, she'riy ma'nolar, tarix va ta'lim sistemalarining barcha-barchalarini keng qamrab olganlarini ko'rishingiz mumkin. Uyg'uriston Urumchidan Beijingga bordi. Beijingdan necha kun turib, keyin aeroplan bilan Lahorga keldim. Samolyot orqali keldingiz. Keyin aeroplan bilan e, Lahorda tushib kelib, Lahordan Peshawarga mashin bilan keldim. Ya'ni Pokistonda siz hujjat bilan yurgansiz. Apashda hujjat bor, bir oylik vizam bor, keyin polis tutib olgan bizni. Keyin undan keyin mashinadan tushdik, Peshawarga kelib turib, keyin bundaq ketib olsam, qarasam Farid adab Qo'rsam so'mkalarni oqtoq o'ltirdi. Pasporti va so'mkani ostida dedi. في بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد لبذل الروح ما كانوا شحا Kimdir senga havas qilsa, kim ortingdan tosh otar. Kim haqqingga duo qilsa, kimlar yolg'on so'z qotar. Sen jihodda jon berarsan, kimlar g'aflatda yotar. Tutgan yo'ling Qur'on, hadis, sunnat bo'lsin mujohid. Oxiratda senga mangu jannat bo'lsin mujohid. Ko'p kimsalar bu dunyoni mangu makon ko'rarlar. Unda mangu yashayman deb binolarni qurarlar. oxiratda o'zin mangu jahannamda ko'rarlar. Sen dunyoga qurar qasring hilofatdir mujohid. 15 yoshli hurlar senga mukofotdir mujohid. Ko'rdik qancha ilm ahlin sham chirog'i o'chibdir. Riyokorlik to'nin kiygach taqvo to'nin yechibdir. Haybatlari bino erlar shijoatdan kechibdir. G'ayratsizlar bir yondadir. sen qiziqqon mujohid, sen diningga amal qilgan chin musulmon mujohid. Tavhid ortib o'tdi karvon, chiqdi yovlar o'rtadan. Nomus aylab chiqib ketding amalsizlar yurtidan. Jihod qilding yurib asta sahobiylar ortidan. Amalsizlar qiyos toshga sen durdona mujohid. Siratdagi martlar kabi bo'l mardona mujohid. payxon bo'lgan din bog'iga urug' ekkan o'zingsan. Tog'i toshda, qir adirda zahmat chekkan o'zingsan. Fidokorsan haq yo'liga, jonni tikkan o'zingsan. Munofiqlar og'zida ko'p malomatsan mujohid, yaratganning fazli bilan salomatsan mujohid. Hikmat qasri din binosi, qo'lab bo'ldi xaroblar. Endi hikmat ilm qaydi, to'planmoqda saroblar. Tilda oyat jamlaganlar, ichmoqdalar sharoblar. Bu johillar haqni bilmas. Qaysar bo'lsin mujohid. Sen jannatda ichgan suving Kavsar bo'lsin mujohid. Qo'mondonlar kerak ummatga shoshiling yoshlar jihodga. O'tgan juma orasida jamoatimizda bo'lib o'tgan muhim voqealardan biri amirimiz Usmon G'oziy qo'mondonlarni yig'ib majlis qilganlari bo'ldi. Endi e'tiboringizga ana shu suhbatdan tayyorlangan eshittirishni taqdim etamiz. Mana alhamdulillah xabaringizlar bor hammalarni Usmon rahmatulloh shahid bo'lganiga 2 yildan oshgan bo'lsa, shu muddat ichida qancha biz shahid bergan bo'lsak qancha yangi muhojirlar kelib qo'shilgan bo'lsa lekin umumiy yo'nalishimiz ya'ni strategiyamiz o'sha tohir aka rahimalloh vaqtida qanday bo'lgan bo'lsa o'sha yo'nalishda ketayotganmiz faqat o'sha suyanadigan zotimiz alloh subhanava taolo boshqa hech kimga suyanmaganmiz shu alloh taolo har bir qadamimizda o'zi bizni qo'llab quvvatlab yordam berib turganini biz o'z ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz oldimizda mana bahor kelyapti ya'ni janglar qiziydigan afg'oniston ichiga bo'lsin pokiston mintaqalarida janglar qizib shu guruhlar jo'natadigan vaqt kelyapti niyat qilgan edikki bir o'tirib gaplashsak kimda qanaqa fikrlar bor va shu zohiran ko'rinayotgan guruhlardagi uzoqqa ketgan sangarlardagi yaqindagi sangarlarda turganlarda turgan birodarlarni ichida guruhlarni ichida qanaqa kamchiliklar bor nimalarni isloh qilishimiz kerak maqsadimiz faqat shu <clears throat> ish oldiga ketsa o'zaro isloh qilib muomalalarimizni birimizga yaxshi qilib chunki mujohid odamimiz muhojir hijratda yuribmiz o'lim bilan shahodat bilan yonma yon yurgan kishilarmiz bugun biz bormiz ertaga bormizmi yo'qmizmi alloh taolo faqat o'zi biladi hech kim bilmaydi bir daqiqadan keyin bir lahzadan keyin shu yerda nima bo'ladi faqat alloh taolo o'zi biladi shuning uchun biz har holatdan faqat faqat o'zimizni isloh qilib chiqib ketganmiz ya'ni bu biz pulimizni ko'paytirib nafarimizni ko'paytirib qurolligimizni ko'paytirib emas o'sha tohir aka rahmaulloh vaqtidan boshlab turib tohir aka doim aytadi mana ko'p yangi yurgan qo'mondonlar o'zi biladi faqat o'zingdagi bor naqd narsangga ishongin dedi qurolingga nafaringga pulingga bu nasiya narsa kerak emas ansorlar ko'p narsani va'da qilaveradi falon narsa beraman bunaqa qilamiz bunaqa qilamiz ular zapas bo'lsa ham lekin o'zingni bor imkoniyatingga ishongin o'shanga qarab ish qilgansan deb toriga ko'p aytadi shuni biz ham ko'rganmiz shu narsani nasiya narsa shu nasiyalgacha qolgan naqd narsa bilan ish qilganmiz sonimiz bilan ish qilmaganmiz biz hamma biladi buni juda yaxshi lekin alhamdulillah mana yildan oshgan bo'lsa <clears throat> shu ahli ilmlarimiz oliy shuro ijro shuro oqsoqollar zarurat bo'lganda ba'zi shu fikrli birodarlarni chaqirib xossasi o'tirib maslahatlashib ish qilib ketayotganmiz mana shu o'qigan oyatimizdek biz maslahat bilan ish qilayotganmiz azm qilsak qaror olib tavakkal qilib ish qilib ketyapmiz bugun xosatan mana o'sha qo'mondon bo'lib yurgan birodarlar alhamdulillah guruhlarda yuribsizlar alloh taolo hammamizni mustahkam qilsin ertaga oldimizda qanaqa janglar turibdi ma'lum emas lekin oldimizda mana baribir jang bo'ladigan vaqt turibdi bahor kunlar issiq endi bu e, nato chiqib ketsa jang ham tugaydi yo'q biz biz uchun tugamaydi shuni hamma eshitib olsin mumkin afg'oniston toliblar uchun tugashi mumkin afg'oniston faysala bo'lsa e, chiqib ketsa ular e, yo afg'on milliy urdusi taslim bo'lsa yoki urushsa yoki ba'zi shartlar asosida hukumat bilan kelishsa ma'lum emas nima bo'lishligi lekin tinchib qolishi mumkin lekin bizga biz tinchimaymiz buyoqda lekin bizni ular al qoida deydi ya'ni al qoida deb hamma al qoida o'sha sarlavhasi ostida hamma arab ajam shunchaki tiqib qo'ygan biz biz to'rimizda gap yo'q bizni obama oxirigacha uraman degan shu yerda yurgan arab ajam hammasini alhamdulillah mana shu paytda shunaqa o'ta nozik paytda ham birodarlar qo'ymayapti tinch qo'ymayapti mani kelib ey falon ish qilaylik falon unaqa qilaylik bunaqa qilaylik deb olloh rozi bo'lsin man inshaalloh hammanglarga shukur qilaman sizlarga ham aytamanki shukur qilinglar shukur qilinglar hozir biz bor ekanmiz alhamdulillah biz tor ekanini ko'rdik stukach urayotganini ko'rdik shahid berdik biz ham jang deb turibmiz yo'q jang qilmaymiz faysala qilamiz mana falonchilarga o'xshab kelishib olamiz kelishib olsak stukach urmaydi degan bitta amirov kelib qo'yganda bilmadim ahvol qanaqa bo'ladi shuning uchun man ham jang deb turganman birodarlarga ham aytdim o'sha ikki ming o'n uchinchi yil man duo qilayotgan faqat shuni duo qilyapmanki kufr o'zi xavfsirab turibdi bu ikki ming o'n uch degan raqamni bilasizlar bular shumlanadi o'n uch raqamini haligi bir xosiyatsiz raqam deydi bu kufr millati o'n uchdan xavfsirayapti shu kufrni boshiga bizni balo qilib jo'natgan shuni duo qilganman man inshaalloh allohdan yaxshi umidim bor kufrni boshiga inshaalloh balo bo'lib borishimiz kerak bu yil inshaalloh nima bo'lsa ham alloh taolo o'sha hammani onasini qornida yozib qo'yilgan ajali rizqi oqibati hammasi bitib qo'yilgan o'sha narsa bo'ladi biz chaqirib bir katta olamshumul xabarni yetkazish uchun chaqirmadik sizlarni o'sha ketayotgan siyosatimiz tor aka paytida usmonjon paytda alhamdulillah o'sha paytda bo'lmagan ba'zi bir narsalarni alloh taolo berdi shu kunga kelib ikki yil ichida ancha faoliyat qilindi alhamdulillah lekin e, bundan buyog'iga ham ana shu shahid bo'lgan birodarni qasosini olishlikni so'rayapman man bizga shu narsani beribdi alloh taolo biz bu ham bitta imkoniyat qachon shahid bo'lamiz lekin shuni niyat qilganmiz o'sha kufr boshliqlarni terror qilamiz deganmiz inshaalloh fidoy bilan bo'lsin yo boshqa nima bilan bo'lsin alhamdulillah bu ham bu yil ham niyatlarimiz ko'p inshaalloh alloh nasib qilsa duo qilasizlar inshaalloh Majlisda amirimizdan tashqari ko'pgina qo'mondonlarimiz ham so'zladilar. bo'lyaptimi? Nima bo'lyapti? Mana kimmi nima mayli sangarga tegishli bo'lmagan masalalar. Mana hozir kim imkoniyat paydo bo'lib qoldi. Kim nima gap bo'lsa gapiradi inshaalloh. Yozib olamiz hammasini. Ya'ni har bir qo'mondon mas'ul ya'ni. ko'ylakligini javob beradigan mas'ul hisoblanadi har bir mas'ul xuddi cho'pon kabi cho'pon qo'ylardan so'ralganidek ko'ylakligidan so'raladi har bir mas'ul xuddi lashkar qo'mondoni shtab qo'mondoni yoki boshqa mas'ullarda bo'lsin o'zini majburiyati vazifalari bo'ladi guruh qo'mondonlarini vazifalari bor endi shunaqa endi buni amalga oshirishlikda albatta muammolarga duch kelinadi yoki har xil bir voqealar kelib chiqishi mumkin qarama qarshilar bo'lishi mumkin buni albatta o'z vaqtida guruh qo'mondonlari shu shtabga yetkazish kerak bo'ladi ya'ni shtab bilasiz oldindan suhbatlarda gaplashganmiz harbiy markaz <coughs> o'shanga yetkazilishi kerak bo'ladi o'z vaqtida hal qilib boriladi ya'ni mana shu majburiyatlari asosida ya'ni ya'ni qo'mondonlarni qo'yildiki mana shu mujohidlar bilan shu yerda mana shu tartib olib borasiz jang olib borasiz eslab o'zimga ham avvalambor hammamizga <coughs> allohdan taqvo qilishlik hozir guruhlarda uyqu ko'p bo'lib ketadi ba'zi bir xillarda bizaga yarashmaydi bu narsalar xosatan mujohid insonlarga ko'p gapirilgan narsa mana shu narsaga ham ko'p qo'mondonlar e'tibor bersa yaxshi bo'ladi uyqudan foyda yo'q o'zi ozgina umr bergan shu qachon shahid bo'lamiz bilmaymiz lekin uchdan biridan ham ko'p uxlayveramiz mana shunga ham ko'p e'tibor berishsa asosiy jang maydonida muhim rol o'ynaydigan birinchi o'rinda taqvo bo'lsa ikkinchi o'rinda itoat bo'ladi nafsga yoqmagan holatda ko'p o'rinda jang maydonida nafsga yoqmagan holatda buyruq bo'ladi ko'p bo'lgan bu vanada bo'lsin zobulda bo'lsin mas'ul janglarda ham ko'p bo'lgan nafsga yoqmaydi lekin e, mas'ul kishi o'sha narsani oshkor qilmaslik kerakda o'zini o'zini oshkor kerak nafsga yoqmaydi lekin shariy yoki bir masiyatga buyurmaydigan bo'lsa charchagan bo'lsa ham hatto o'sha o'zini yonidagilarga oshkor qilmasa ancha ya'ni bir kishi qiynalsa ham lekin shu qilish kerak o'shanda zobilni ham ko'rganman o'sha tohir aka buyruq qilganda nafsga yoqmagan lekin shu borib amaliyot qilganimizda uch kishimi to'rt kishi edi charchab kelgandik amaliyotga kelgandik aytdiki yana amaliyot qilasizlar <laughs> o'shandan keyin o'shanda sezdim o'shanda borib anaqa qilganimdan keyin amaliyotni natijasi ham yaxshi bo'ldi o'shanda o'shanga nafsga yoqmagan qolib bo'lsa agar bizdan biz harakat qiladiki biz og'zimizdan bizni tilimizdan bironta yomon gap biron musulmonni sha'niga chiqmasin usmonjon aka har vaqt aytardi haligi tuyani shamol qimillasa echkini osmonda ko'rgin deb shunaqa agar bizdan biron yomon gap chiqib qolsa u bizni qo'limiz ostidagilar mumkin undan ko'ra kattaroq nima biz sallasini olib kelsak mumkin u kallasini olib kelishi mumkin shuning uchun ko'p ehtiyot qilishimiz kerak murabbiy bo'lishimiz kerak qandayki biz hozir o'sha e, toyrakaga juma namozgoniga nima bo'lsak, sadaqa joriya bo'lsak, ular alhamdulillah ana yaxshi mehnatlar qilishdi, yaxshi mana jamoatni qurishib, shunchalik shahidlar berishdi, mujohidlar tarbiya qilishdi, ha? Bizni yo'lga solib qo'ydi. Endi agar biz shularni yo'liga yurib, yo'llarini idoma bersak, oxirgacha yetkazib olsak, boshqalarni biz tarbiya qilsak, inshaalloh bizga ham sadaqa joriya bo'ladi. Lekin bizi sababimizdan, bizi axloq odobimizdan bironta musulmonga nima bo'lmasin zarar yetmasin bizni faqat shiddatimiz kofirlarga qarshi afg'onistonda bo'layotgan nimani shu janglarmi yo vaziyatni bir tahlil qilib borsalar haligi kunma kun o'zgarib ketishi mumkin yo oyma oy o'zgarib ketishi mumkin misol biza shu yil o'tgan yil ikki ming o'n ikkinchi yil borib kelganimizda nima zobulab borganimizda faqat defo holatiga o'tib olganda misol jang boshida boshlangan cheriki bo'lib boshlangan kufr qo'li umuman ustun bo'lgan hozir shunday haligi vaziyat o'zgarib boryaptiki sekin sekin <clears throat> inidan chiqa olmaydigan bo'lib qolgan alloh alam shu vaqt keladiki hozir bir necha oydan keyinmi yo bir yillar o'tibmi bir xat olib urishadigan nima ham kelib qoladida hali vaziyat ham kelib qoladi haligi jang marhalama marhalama ketib boryaptida baribir misol nato chiqsa ham shimolda qoladigan bo'lsa ham urush hali marhalama marhala ketib boryapti shu o'tgan u oldingi davrlarda ko'rganmiz misol xat urushlarida nima ko'p kerak bo'lgan bizlar sahilani ishlatadigan birodarlar sahila asosan sahila nima berganda ish bergan sahilachilarga ehtiyojimiz ko'pmi shu narsalar agar nima qilib borsak guruh jo'natgan payti ham inshaalloh nima bo'ladida bir osonlik bo'ladi u yoqda ishlaydigan birodarlar guruh qo'mondoni kamida qo'lida beshta yoki o'nta odam bo'lgan birodarlar o'tiribdi bularga ya'ni mas'uliyati bor qo'llariga nima qilganda royiga deganday har bitta xulosaga javobgar deganday bu yerda jihod mas'uliyatidan tashqari ilm vazifasi ham bor buni ichida o'zimiz har birimiz o'zimiz harakat qilaylik ilm olishga oddiy hattoki mana qur'on to'g'ri o'qishni o'qib shu guruhda qur'onni to'g'ri o'qish yo'l joriy qo'yilsa bir marta tohir aka tomonidan buyruq bo'lganda hamma guruhda dars qilinsin dedi qur'on o'qishni o'rgatsin bo'lmasa deydi ma'lum bo'lsa biladiganlar qur'on o'qiydi yaxshi tajvidni o'qiydi biladiganlar yodlaydi ana shunaqa qilib ketilaveradi keyin постепенно постепенно borib borib o'sha ham darsni nimasi bo'ladida ilm olib borilaveradi globalni fikrlash kerak bo'ladi xuddaligi frontni fikrlaganda mana bu kartada olganimizdek jahon miqyosida bo'lsa suriyada u yoqda bunaqa bo'lyapti malida bunaqa bo'lyapti boshqa yerda bo'lyapti shularni hammasini ko'zda tasavvur bo'ladimi qayerda haligi sportsmenlar boksyor yoki kurashchi poylab turadiku har xil aylantirib aylantirib o'zi приемga olib keladigan любой joyga bo'lsada masalan mana shu ladaga jo'natdimi qo'mondon o'zi chiqib hol ahvol so'rash kerakda bolalar qanday nima endi bo'lyaptiku ko'p zaif bo'lyapti aloqalar qo'mondonlarniki faqat ma'lumot oladi bo'ldi birov orqali masalan o'zi to'g'ri chiqsa aloqaga chiqsa ko'p muhabbat bo'ladida bu bitta muhabbatni sabab bo'ladigan bu yerda bitta muhim masala bor agar nafarlar qo'mondonni yaxshi ko'rmasa qo'mondon ularga amr o'tkazolmaydi masalan buyruq qilsa falon joyni urasizlar desa deydida ketadida masalan qo'mondon nafarlari bilan yaxshi nima bo'lsa keyin qiyin paytda inshaalloh turib beradi hammamiz o'zimizdan ko'proq qidirsak inshaalloh hamma o'zini isloh qilsa inshaalloh tez o'zgaradi to'g'ri faqat qo'mondon yon narsa bermay qo'yganda emas inshaalloh hammasi bo'ladi xudo xohlasa asosi biz niyatimizni to'g'irlab yana xizmatimizni kuchaytirsak inshaalloh olloh beradi buyog'ini muhabbatni ham beradi hamma narsa bo'lib ketadi qo'mondonlar kerak ummatga shoshiling yoshlar jihodga qo'mondonlar kerak ummatga shoshiling yoshlar jihodga qo'mondonlar kerak ummatga shoshiling yoshlar jihodga endi bir katta ehtimoliy o'zgarishlarni o'zgarishi mumkin bo'lgan jarayon oldida turibmiz inshaalloh mana hozir chiqib ketishni boshladi уже nato ya'ni shu masalalar bor oldimizda lekin pokistonni urayotgan kishilarni birinchi safida saf avvalda biz turibmiz <coughs> endi bu mintaqadagilar ba'zilari pokiston bilan kelishib olgan jang qilmaydi ba'zilari siz bilan bizga o'xshaganlar pokiston uramiz deb turibdi mana sangarlarda bor ozgina o'q kamayib qolsa bola dodlaydi amaliyotga o'q tugab qoldi jo'natmaysan hamda masalan urib turganmiz urib turganmiz pokiston alhamdulillah <coughs> endi o'sha afg'onistonni shimolida jangga qizdirishlik torikani orzusi bo'lgan hayotli vaqtidagi orzu qilgan narsalari xosatan to'rtta katta orzusi katta orzusi edi to'rtta bu orzusi torika shahid bo'lgandan keyin haligi oldiga yurib ishlar o'nglanib ketdi ba'zilarni oz moz bildi torika ba'zilarni <clears throat> natijalarini endi ko'rmadi torika mana hozir hoji bashir ham gapiradi sho'roladagi yigirma ming shu kaldur bilan boshlaganmiz jangni pokiston yo afg'oniston shimoli uchun torika yigirma ming bergan shu bilan boshlaganmiz deb ko'p gapiradi odamlar keldi namoyandalar keldi bunaqa qilish kerak bunaqa qilish kerak edi ular tori akani orzusi edi tori aka shahid bo'lib usmonjonni oxirgi vaqtlarda kuchayib ketdi afg'oniston shimolida usmonjon bo'lgandan keyin asosan kuchaydi va shahidlar berish bo'lsin o'tgan yili o'nta viloyatda ya'ni shu tepada <clears throat> katta qurbonlik berildi xullas kufrni rejasi masjidga qurolni qo'ydirish bizga hamma muhojirlarga Sen Suriyaga ket, qurolingni qo'ysang, qurol o'sha yerdan olaman deydi. Ha, qurolni Suriyada, Suriyaga hali kafolat yo'q Suriyaga yetib olishingga. Hammani qurolni qo'ydirmoqchi xullas xullas. Qurolni qo'ydirib, qurol qo'ydi degani bo'ldi. Zaif bo'lamiz. Bu hali o'n marta jahon chempioni bo'lgan sportsmen bo'lsa ham, masalan, metki, metki, metki strelka bo'lgan bo'lsa ham u qurolni qo'ydi bo'ldi, u zaiflaydi. Nima xolasa qiladi? lekin bizga hozir bu narsa kerak emas bu narsa movarom nahaq bo'lsin sharqiy turkiston suriyaga ketishimiz kerak ha u hadis a xurosonga kelgan hadis zaif ekan bu suriyaniki shomniki kuchli hadis ekan boshqa hadis kelsa chechenistonnikicha u shahidlar nima bo'ldi chechenistonda checheniston shu hadis kelmagan bo'lsa nima bo'ldi shahidlar shahid emasmi masalan jihod jihod emasmi biz chalg'ityapti xolos bu ajib ajib bir fikrlar endi umuman kalla umuman harbiy odamni gapi emasda bu gap nima qilib bo'lsa ham pokistondan chiqarsa bu o'sha jang qilmasin ya'ni yana yangi yangi bir nima deydi fitna deymizmi yangi yangi narsalar bilan kirib kelishi mumkin hozir mujohidlarni ichiga harakatni ichida demoqchi emasman mintaqada umumiy muhojirlarni ichida bo'lsin ansorlarni ichida bo'lsin lekin baribir qo'mondonga bog'liq hamma narsa qo'mondonlar kerak ummatga shoshiling yoshlar jihodga qo'mondonlar kerak ummatga shoshiling yoshlar jihodga qo'mondonlar kerak ummatga shoshiling yoshlar jihodga qo'mondonlar kerak yoshlar yoshlari qo'mondonlar kerak ummatga shoshining yoshlar o'tgan juma kuni juma mana juma kuni masjidda hamma yigiti musulmonlar namoz o'qiyotgan paytda niqobda melisalar shunday kelishdi kelishishdi kelishib turib turib namozni ham buzishdir hammani turgizdi dokumentlarini tekshirishda boshladi avtobusga chiqishi olib ketishdi bu aprashkin dvorda nimada troyskiy rinokda bo'ldi bu voqea religiya истины это men ushbu so'zimni rossiyaga hijrat qilib mehnat muhojirlari deb tanilgan kufr yurtidagi birodarlarimizga jihod maydoniga hijrat qilgan birodaringizning xolis nasihati deb qabul qilishingizni xohlayman assalomu alaykum o'zining muqaddas dinini Rossiyaga olib chiqqan musulmonlar. Siz yashayotgan muhitlarda bo'layotgan janjallardan biz ham xabardor bo'lib turibmiz. Biz rozi edik siz Yevropa va Rossiyaga hijrat qilishingizga, lekin rozi emas edikki, u yerga mustahkam o'rnashib olishingizga. Siz hijrat qilgan mamlakatlar hargiz omonlik emasligini mana o'zingiz guvoh bo'lib turibsiz. uchinchi etajda o'zbeklar masjid qilib qo'ygan musulmonlar masjid qilib qo'yganda tojik o'zbek nimalar namoz o'qishardi juma kuni rus istixboroti xodimlari kimlarnidir qo'yib yuborgan bo'lsalar kimlarnidir bepul vatanlariga jo'natib yubordilar qolgan muhojirlar bo'lsa tug'ilib o'sgan diyorlariga ketish arafasida navbat kutib turibdilar siz O'zbekiston zindonini qandayligini bilasizmi? Agar bilsangiz, dinini olib qochgan birodarlarimiz rus istixboroti xodimlarining qo'shtirnoq ichidagi mehribonliklari tufayli Rossiyaning Peterburg shahridan ushlab ketilganlar aynan o'sha zindonlarga borib qolmoqdalar. Qani edi ish shu bilan tugasa? Agar o'sha zindon qolgan birodarlar uchun hech jiddiy xavf bo'lmasa, bir borib ko'rsin o'sha jannatmakon O'zbekistonga. Siz u yerga hijrat qilib, muhojir nomini olmoqdasiz. Lekin o'sha kofirlar ham sizni muhojir deb ataydimi? Men aytaman, ular sizni nima deb chaqirishini. Barmoqlaringizni oching va birma-bir yoping. Migrant, gastarbeiter, chorni, nari borsa terrorist, undan ham nari borsa vova deb ataydi. Terroristlarga, terroristlarga deb nima qilyapti? Lekin bu yerda hech qanaqa terrorist yo'q. prikaz putinni ukazi yigirma to'qqizinchi yanvardan politsiyaga berildiyu politsiya mahkamasini o'zidan haliyanaqa deport qilish huquqini berib qo'ydiyu o'shandan keyin prikazi berilgandan keyin insof bilan ayting ular sizni muslim yoki muhojir deb ayta oladimi kofirlar bilan siz turgan masofa qanchalik Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlaridek siz yoqayotgan olov bilan kofirlar yoqayotgan olovchalik uzoqlikdagi masofada yashamoqda sizlarmi? rus istixboroti sizlarga qarshi ish olib borishga muvaffaq bo'lmoqdalar. Xohlaganlarida sizni ushlab olib ketmoqdalar. Siz ularga qarshi nima qildinglar? Hattoki oralaringizda o'shanday politsiya idoralari va shunga o'xshash kufr ishxonalarini qurib berib, hech qancha vaqt o'tmasdan o'sha qurgan qamoqxonalarida o'zlari paydo bo'lib qolmoqdalar. Bu o'zbeklarni просто ko'chada ham yurgizmay ko'z ochirmay qo'ydi hozir o'zbekmi tojikmi ko'chada yursa ham shunday militsiyalar kelyapti ushlayapti olib ketib mashinaga tiqib pulini olishyapti dokumentni yaxshimi yomonmi qarab o'tirmayapti o'zbeklarga ko'chada registratsiyasini ushlab olibamki через pochta qilishgan kelganlar через pochta orqali qilishadiyu o'shani ham yirtib irg'itib yuboryapti militsiyalar pochtasiga nimasiga qaramayapti разрешение работасiga ham qaramayapti yaqinda obxvoda politsiyachilar ushlab olib bitta bolani через nima qilib upms orqali registratsiya qilgan o'sha yerda ikki ming so'm u boladan ham pulini olibdi g'irt banditlik qilishyapti formada sovuqni sovuq demay kofirlarning xizmatini qilib keldingiz arzimagan pul uchun ruslar tomini qordan tozalayman deb yiqilib halok bo'lganlar haqida ham eshitib tursangiz kerak bundan bir asr avvallari biz musulmonlarning xizmatlarini qilgan edilar endichi zamon o'zgarib qoldimi quyosh sharqdan chiqmoqdami yo'q 8-fevral kuni Sankt-Peterburg shaharining Apraksin dvor bozori shaharning boshqa tumanlaridagi musulmon jamoalari yig'iladigan joylarda Federal xavfsizlik xizmati va politsiya bo'linmalari maxsus amaliyot o'tkazdi. Tergov qo'mitasi tomonidan terrorchilik faoliyatiga da'vat etish hamda nafrat uyg'otish va insonning qadr qimmatini kamsitish moddalari asosida qo'zg'atilgan jinoiy ishlar doirasida operativ tergov amaliyotlari o'tkazildi. Jinoiy ishga aloqasi bor bir nechta kishi hibs etildi. Ekstremistik ruhdagi adabiyotlar musodara qilindi. deya umumiy ma'lumotlar bilan chegaralangan mintaqa FSBsining matbuot xodimi rahbari Dmitriy Kachetkov. Ha, ular tan oldilar. Biz ham tan oldik. Sizlar kofirlarning nafratini uyg'otayotgan va inson suratida bo'lgan rus kofirlarini qadr-qiymatlarini kamsitayotgan ekansiz. Bu ishingiz uchun balla deymiz sizga. Lekin qachongacha? Qachongacha shunday qilib yurmoqchisizlar? Bir paytlari sizlar qilgan ishlarning boshlovchilari bo'lgan birodarlaringiz ko'pchiligi allaqachon o'z yurtlariga bepul chipta orqali yetib olganlar. Hozirda ularni qadr qiymatlari uchun kim javob beradi? Nagli politsiyachilar pul ishlayapti bu yerda. E, hech nimasi yo'q. Mana ko'chalarda, dvorlarda ichida hozir burungidaqa nima bo'lmay qoldi. Buni kundi kech paytda soat 5 dan 7 gacha turardi, 7 8 metro deganlarda. E, ertalabda soat 8 dan shu 10 gacha turilardi, metroda oldilardi. E, kunduzi 12 dan shu 2 gacha turilardi, metroda oldi militsiya mashinalari. Hozir uyni hali dvorlarda ichida 3 ta 4 ta militsiyalar bo'lib turib, patrulda xizmati ham, отдel ahranlar hamchi oddiygina значок bunga haqqi yo'qchi охранada ishlaydiganlarchi o'shalar ham tekshirib militsiyalar ushlab turib o'zbek tojiklarni nima qilib turib pulini olyapti основной o'zbeklarni qashlatyapti ko'rdik ozgina pul ishlab olay bu kufr yurtidan ketaman deb o'zini aldab vaziristonga emas o'zbekistonga ketib qolganlarni hozir o'sha musulmonlarni qayerda qanday holatida ekanini bilasizmi ular biz ozodlikda yurgan birodarlardan qachon kelib quluflarni buzadilar deb poylab o'tirishganini bilasizlarmi? Tafriqa qilib yurgan musulmonlarni, mujohidlarni hamda jihod maydonidan yuz o'girib ketganlarni ularga, ya'ni qamoqdagilarga hargiz va hargiz yetkaza ko'rmanglar. Shundoq ham ozgina qolgan umidlarini batamom sindirasizlar. Ommaviy axborot vositalarida Amaliyot natijasida 700 ga yaqin musulmon hibs etilgan. Ulardan 90% xorij fuqarolari ekani xabar qilinmoqda. Ammo Peterburg bo'yicha tergov komitasi terrorchilikka aloqadorlikda gumonlanib 271 kishi politsiya bo'linmalariga olib kelganligini aytmoqda. Aprashkin dvorida o'zidan bir 200 tacha odam ushaldi. Ey Aprashkin dvordan, Gidetta Troyskiydan bir yuzga yaqin odam sharaf ketildi amaliyot natijasida atigi yetti yuzga yaqin musulmonga qarshi putin itlari amaliyot o'tkazishibdi bularning to'qson foizi muhojirlar ekan siz o'sha ushlangan va vatanlariga topshirilayotgan birodarlaringiz qastini olasizmi buning uchun sizga qurol kerak a qurolni qayerdan izlayapsiz shvetsiyadanmi qozog'istondanmi yoki Amerikadanmi? Men bilaman qurol qayerda borligini. Faqat sizga uni qayerdaligini aytmayman. Agar sizga kerak bo'lsa, kelinglar bu yerga. Keyin sekin o'zingizga, qulog'ingizga aytaman. Izzat kerakmi? Unday bo'lsa kelib avtomatni tepkisini bir bosib ko'rsangiz, siz qayerga kelganingizni anglab olasiz, inshaalloh. Tergovchilar Apraksin dvor va shahar bozorlarida joylashgan namozxonlar, mahalliy musulmonlar diniy idorasiga bo'ysunmagani, balki Moskvada joylashgan noqonuniy diniy guruhlar nazoratida bo'lganini aytmoqda. Xavfsizlik xizmati xodimlari namozxonlarni 1 yildan ortiqroq vaqt davomida kuzatganini va ana shu kuzatuvlar natijasida shunday xulosaga kelganini ta'kidlamoqda. to'xtatinglar, sunnatlar, mazhablar o'rtasida talashish va tortishishni. Allohning dushmanlari siz tortishib turgan paytlarda ular ham o'zlarining puch dinlari haqida ham tortishib o'tiribdi deb o'yladingizmi? Yo'q, ular sizni tortishayotganingizni mazza qilib tomosha qilishlik bilan hatto keyinchalik ko'rarman deb video tasvirlarga ham olishga muvaffaq bo'lmoqdalar. Ular sizni noqonuniy din vakillari deb aytmoqdalar. Кто же ищет не ислама как религии, от того не будет принято, и он в последней жизни окажется в числе потерпевших убыток. Ey jihad maydonlaridan uzoq bo'lgan birodarlarim, ey Najjoshi vaqtini hujjat qilayotgan birodarlarim, men sizlarga achinganimdan aytayapman. Yoki hozir boshingizni yostiqqa qo'yib, uxlayapsizmi? Unday bo'lsa, turing o'rningizdan, yuzingizni yuvib, tafakkur qiling. Qor kurak va ketmonni tashlash vaqti keldi. migrantlarni kamaytirib pul ishlayapti bu yerda pul ishlash yerda hech qanaqa terrorist hech qanaqa nima yo'q hammasi bechora dubovnik tirikchilik qilib yurgan yerda ishlaydigan aravayetalab yurgan taypa nafti shunaqa sotib yurgan o'zbeklar bu yerda hech qanaqa terrorist yo'q terroristlikka ham aloqasi ham yo'q men yuz foiz emas ikki yuz foiz bu bolalarni ko'rib bilyapman hozir kengesevskiy ellik uchda o'tirishdi bolalar mana endi navbatni yahudiylar mavzusiga bersak Isroil ey Isroil shaytonni qilding qoy hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron Bismillahir Rahmanir Rahim Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh muhtaram mu'minlar Oldingi suhbatlarimizda Bani Isroil o'zlariga kelgan payg'ambarlarning birovini o'ldirib boshqasini yolg'onchi qilaverganlarining ustiga Allohning so'nggi rasuli Muhammad sallallohu alayhi va sallamni qabul qilmaganliklarini buning sababi u zoti sharif arablardan chiqqanlari bois tuygan tubsiz yahudona hasadlari bo'lganini Qur'on oyatlaridan bildik. Hozirda ham yahudlarga islomga kiring desangiz, ular biz musulmonlarga biz Bani Isroil sizlarning islomingizga muhtoj emasmiz. Bizning sizlardan ko'ra oldinroq berilgan o'z dinimiz bor deya kibrlanadilar va ulardagi Tavrot Qur'ondan oldin nozil qilingani bilan maqtanadilar. Sizlar endi musulmon bo'lgan bo'lsangizlar, biz avvalroq mu'min bo'lganmiz, deydilar. Vaholanki Allohning so'nggi kitobi Qur'on oldingi ilohiy kitoblarni, shu jumladan Tavrotni ham tasdiqlab kelgandi. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم, إن كنتم مؤمنين خشان ularga الله nozil qilgan narsaga iymon keltiring deilsa biz o'zimizga nozil qilingan narsaga iymon keltiramiz deydilar va undan keyin kelgan o'zlaridagi narsani Tavrotni tasdiq etuvchi haq Qur'onga kofir bo'ladilar. Ayting, agar mu'min bo'lgan bo'lsangizlar, nima sababdan ilgari Allohning payg'ambarlarini o'ldirar edingizlar? Baqara surasi 91 oyat yana bugungi sayyuhnislar nauzu billah sizlarning muhammadlaring kim bo'pti unga Qur'on 23 yil davomida tushgan bo'lsa mana bizning Musoimizga Tavrot to'laligicha birdan tushgan deydilar ushbu nohaq vajlarida sayyuhnislar o'z yahudi ajdodlarining Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'zlariga qo'ygan talablarini aynan takrorlaydilar. Ey Muhammad aleyhisselam, ahli kitob sizdan ko'kdan bir kitob tushirishingizni so'raydi. Musa'dan bundan-da kattaroq narsani so'ragan edilar. Bizga Allohni ochiq ko'rsat deyishgan edi. Shunda zolimliklari sababli ularni chaqmoq urgan edi so'ngra ularga aniq ravshan hujjatlar kelganidan keyin esa buzoqni xudo qilib olishdi niso surasi 153 oyatdan yahudiylar qur'onni qabul qilmaslikka hech qanday sabab topisholmagach olmagach rasululloh sollallohu alayhi vasallamga senga qaysi farishta vahiy keltiradi deb so'raganlarda u zot Jabroil alayhissalom deb javob bersalar, ular attang Mekoil olib kelganda qabul qilar edik. Jabroil keltirganni biz qabul qila olmaymiz, chunki u bizning dushmanimizdir deb maloikaga bo'lgan adovatlarini oshkor aytib yuborganlar. Sababi Bani Isroil tug'yonu buzg'unchiliklarga ketganlarida ularga zilzilalar, qishloqlarining to'ntarilishi va boshqa ilohiy jazolarni Jabroil olib kelib turgan deb turib Yahudiylar bu ulug' muqarrab farishtaga da dushman bo'lib oldilar. Bunday kofirlarga Alloh ham o'z dushmanligini e'lon qildi. Ayting, Kim Jabroilga dushman bo'lsa, u Allohga dushmandir. Zero u Jabroil Allohning izni bilan qalbingizga o'zidan avvalgi kitoblarni tasdiq etadigan va mu'minlarga hidoyat va xushxabar bo'lgan Qur'onni nozil qildi. Kim Allohga va uning farishtalariga, payg'ambarlariga, Jabroil va Mekoilga dushman bo'lsa, bas albatta Allah bunday kofirlarga dushmandir. Baqara surası 97-98 oyatlar. Şunday qilib bu yahudi muttahamlar hatto Allohning muqarrab yaqin qilingan farishtalarining orasini o'z foydalariga ajratmoqchi bo'ladilar. Payg'ambarlarning ku orasini ahli kitob eng avvaldan ajratib, bu payg'ambar bizniki, ana unisi sizlarniki deydilar. Biz vatanda ularni yagona haq din islomga chaqirganimizda yahudiysi ham, nasroniysi ham ha, Xudo bitta, ammo bizning o'z payg'ambarimiz bor, siz musulmonlarning o'z payg'ambarlaringiz bor deb raddiya berardilar. Bu ahli kitoblarning eng insoflilarining javoblari bo'lardi. Alloh taolo bundaylarning haqiqiy kofirlar ekanliklarining xabarini berdi. Albatta Alloh va uning payg'ambariga ishonmaydigan, Alloh bilan payg'ambarlarining oralarini ajratishni istaydigan, ya'ni Allohga ishonib payg'ambarlarini inkor qiladigan va Musoga ishonamiz Iso va Muhammadga ishonmaymiz deydigan yahudiylar kabi yoki Musa va Isoga ishonamiz, ammo Muhammadga ishonmaymiz deydigan nasroniylar kabi ayrim payg'ambarlarga ishonamiz, ayrimlarga ishonmaymiz deydigan hamda iymon bilan kufr o'rtasidagi ora yo'lni tutishni istaydigan kimsalar ana o'shalar haqiqiy kofirdirlar. Bunday kofirlar uchun xor qiluvchi azobni tayyorlab qo'yganmiz. Niso surasi 150-151 oyatlar. Musa bizniki, bizga Tavrotning o'zi kifoya deb lof uradigan bu yahudiylarning aslida Musa alayhissalomga ham Tavrot diniga ham butkul begona ekanliklarini oldingi suhbatlarimizda ko'rgandik. Musa kalimullohga qo'llaridan kelgan azor aziyatlarni berganlar endi u zot bilan surbetlarcha maqtanishlarini ko'rmaysizmi? Ushbular Bani Isroilning Arab payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Qur'on ahli musulmonlarga qilgan hasadlaridan yetilib chiqqan taxir mevalarining ayrimlaridir. Hatto ularning bu ich-ichlarini kemirayotgan chuqur yahudona ko'rolmasliklari shu darajaga yetdiki, qo'llaridagi samoviy kitob Tavrotdagi ular kutayotgan oxir zamon payg'ambari aynan shu Muhammad sallallohu alayhi va sallam ekanlari haqidagi Allohning oyatlarini o'z boshimchalarcha olib tashlashgacha jur'at qildilar. Alloh nozil qilgan kitob Tavrotdan iborat bo'lgan narsani Muhammad alayhissalomning sifatlari bayon qilingan oyatlarni yashiradigan va uni ozgina qiymatga sotadigan kimsalar qorinlarini faqat olov bilan to'ldiradilar. Ularga qiyomat kunida Allah so'zlamaydi, boqmaydi va ularını gunohlaridan poklamaydi. Ular üçün alamli azab bardır. Baqara surası 174-oyat. Muhammed sallallahu aleyhi va sallam rasul bo'lib kelgunlariga qadar Tavrot va Injilda u zotning payg'ambar bo'lib kelishlari haqida aniq va ravshan oyatlar bor edi. Qachonki Yahudi va Nasroniylar kutishayotgan bu Xotamul Anbiyo o'zlaridan chiqmaganlarini ko'rishgach, bilib turib haqiqatga qarshi og'ir va mudhish jinoyatga qo'l urdilar. Bu ilohiy kitoblardan o'z qo'llari bilan ushbu oyatlarni olib tashladilar va ba'zilarini o'zgartirdilar. Shunday qilib, hozirgi Bibliyalariga kiritilgan Tavrot va Injilda Muhammad sallallohu alayhi va sallamning kelishlari borasida aniq va ravshan bashoratlar qolmagan. Faqat bir qancha ishoralar qolgani xolos, ularni ham boshqacha o'zgartirilgan ta'vil beradilar. Endi Yahud va Nasoroga Allohning so'nggi elchisiga ergashishga chaqirsangiz, ular bizning Xudodan kelgan kitoblarimizda Muhammadning sollallohu alayhi vasallam payg'ambarligi haqida hech qanday ko'rsatma yo'q. Shuning uchun biz islomga kira olmaymiz. Negaki kitoblarimizda aytilmagan narsaga amal qila olmaymiz. Debon o'zlarini Xudoning chizgan chizig'idan hech ham chiqmaydigan xudojoylardek qilib ko'rsatadilar. bu mug'ombir yaramaslar. Ularga tushirilgan ilohiy ko'rsatmalarni bo'ysinmaslik uchun o'zlari qasdan o'chirib yuborishadi-da, yana aytilmagan-ku axir qanday ergashaylik deb turib olishlarini qarang. Alloh taolo makr hilalarini fosh qilib, ularga bunday xitob qiladi. Ey ahli kitob, nima uchun o'zlaringiz guvoh bo'la turib Allohning Tavrotdagi Muhammad alayhissalomning haq payg'ambar ekanligi haqidagi oyatlarni inkor qilasiz. Ey ahli kitob, nima uchun o'zingiz bilgan holingizda haqni botilga aralashtirasiz va haqni berkitasiz? Oli Imron surasi 70-71 oyatlar. Hasadlarining zahri shunchalar to'lib toshganidan ahli kitob va ayniqsa yahudiylari tarixiy olamshumul miqyosidagi ulkan jinoyatga qo'l urdilarki, endi insoniyatning yahud va nasroniy tamadduniga mansub juda katta qismi Allohning eng buyuk rasuli, bashariyatning haqiqiy xaloskori Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan va u kishi keltirgan birdan bir najot yo'li islom dinidan to'sildi. Chunki insonlarga eng ulug' haqiqatlari o'chirib tashlangan Tavrot va Injil tutqazib qo'yilgandi. Ammo Alloh mehribon zot buzilmagan asl Tavrot va Injilni saqlab qo'ygandir. Hadisi shariflarga ko'ra, ular Rum shahridagi bir ustunning ostiga ko'mib qo'yilgan bo'lib, musulmonlarning bu shaharni fath qilishlari bashorati berilgan katta urushlar zamonida chiqarilajak va bu adashgan yahud va nasoro olamiga ko'rsatilajak. O'shanda butun tarixlari davomida islomga qarshi kurashib kelgan Allohning do'stlari mo'minlarning qonlarini oqizib yurgan yahudiylar va nasroniylar o'zlari ham musulmon bo'lgan bo'lishlari zarur ekanini bu asl kitoblaridan ko'rajaklar inshaallohul aziz. Bizning kunlarimizda ham tamomiy bashariyatning xaloskor payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam barchaning dasturul amal kitobi u kishi orqali berilgan Qur'oni Karim yagona haq din u zoti sharif keltirgan islom dini ekaniga ahli kitobning yashirib qo'ygan maxfiy gohlaridan olamga chiqib ketgan Barnoba Injili mana guvohlik berib turgandir. Alhamdulillah. Barnoba hazratlari Iso alayhisalomning havoriylaridan bo'lib, ahli kitobning o'z bibliyalarida ismi Svetoy Varnava deb bitilmishdir. Al-Qissa Bani Isroil Allohning so'nggi elchisi Muhammad sallallohu alayhi va sallamning rasuli barhaq ekanlarini bildi, ammo hasadi sababli qabul qilmadi. Yahudlar payg'ambarlik, vahiy ilmi, oxirat bilimi, xulosa haq din ta'limoti ulardan boshqalarga ham berilganini ko'ra olmadilar. Chunki shu damgacha ularga shu ilohiy ne'matlar berilganidan boshqa qavmlardan ustun bo'lib turardilar. Endi esa bu ustunliklari yo'qolib qolgan arablar ular bilan tenglashib, hatto o'zib ham qolgandilar va o'zaro bunday dedilar: Toki birorta odamga sizlarga berilgan bilim berilmasligi yoki Parvardigoringiz huzurida sizlar bilan hujjatlashmasligi uchun faqat o'z diningizga bo'ysungan kishilarning gaplarinigina tasdiq etib ishoninglar. Ya'ni faqat yahudi yahudiyga ishonsin degan gapni aytdilar. Alloh ularga bunday javobni berdi. Qul innal huda hudalloh Ayting, albatta haq yo'l Allohning yo'lidir. Qul innal fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha. Wallohu wasi'un alim. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم Ayting, albatta fazlu karam Allohning qo'lida, uni o'zi istagan kishilarga berur. Alloh fazli keng, biluvchi zotdirki, o'z rahmatini, payg'ambarlikni o'zi istagan kishiga xos qilib beradi. Alloh ulug' fazlu marhamat sohibidir. Oli Imron surasi 73-74 oyatlar. Mavzuning davomini inshaalloh yanagi juma dasturlarimizda suhbatlashamiz va jazakumullohu khayron. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. dunyoni qilding vayron. Sen qilding vayron. isroil isroil şeytan kıldın qoy hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron Hazbullah, labbay aka biz ham bir maqola o'qiylikmi mayli boshlang bo'lmasa harbiy gadoylar Amerika inqiroz yoqasida Amerika katta shaharlar merlarining konferensiyasidagi oxirgi hisobotida ma'lum bo'lishicha 15% AQShning aholisi, ya'ni 46 million odam qashshoqlik darajasiga tushib qolgan. Oxirgi paytlarda uysizlar soni 8% ga oshib ketgan va ularning aksari professional bomshlar emas, balki avvalda ta'minlangan oilalardan chiqqan odamlar. Filadelfiya merining tan olishicha, o'tgan 1 yilning ichida o'zini to'la ta'minlangan deb hisoblagan 56 ming shaharliklar maishiy xizmatlardan yordam so'rab murojaat qilganlar. Jumladan, San-Diegodagi uysizlar shaharchasi bir nechta palatkalardan tashkil topgan bo'lib, unda uysiz va ishsiz qolgan odamlar yashaydi. U joyda ular issiq ovqat, yotoqxona va kiyim-kechaklar bilan ta'minlanadilar. Ularning aksari Vietnam, Iroq va Afg'on urushi veteranlaridir. Harbiy xizmatni o'tab, vatanlariga qaytib, bu insonlarning ko'pchiligi ruhiy, asabiy va jismoniy xastalikka chalinganlari uchun sevimli vatanlarida o'z o'rinlarini topa olmay, mana shunday uysizlar shaharchasiga kelib qolgandirlar. Bugungi kunda ko'pchilik Amerika davlati o'z harbiylarini xizmat muddati tugagandan keyin to'la ta'minlaydi va katta miqdorda pensiyalar to'laydi degan noto'g'ri tasavvurga ega. Lekin aslida ahvol unday emas. Aksar harbiy xizmatni o'tab kelgan askarlar ko'chada qolib, tilamchilik qiladigan gadoy bo'lib qolmoqdalar. Hozirda birgina San-Diego uysizlar shaharchasida 947 ta harbiy gadoylar yashaydi. Ularni aksari jangdan qaytib hayotda o'z o'rinlarini topa olmagan askarlardir. Bunga sabab qo'shtirnoq ichidagi buyuk davlatning rahbarlaridir. Ular bu bechora gadoylarni ish va uy bilan ta'minlay ololmayaptilar. Iroq janglarida ishtirok etgan Charles Men o'z vatanimga qaytgach ko'chada qolishni hech o'ylamagan edim. Inson uyi va ishi bo'lmagandan hatto o'z kiyimini yuvishga imkon topolmagach, u hidlanib boshlagani tufayli o'zini odamlardan olib qochadigan bo'lib qolar ekan. Shu sababdan men shu uysiz harbiylarga tashkil qilingan joyga kelishga majbur bo'ldim. deydi. Hozirda Amerika o'z harbiy ehtiyojlariga milliardlab pullarni sarf qilayotgan bir paytda minglab xizmatni o'tab bo'lgan askarlar uy joysiz ko'chada qolmoqdalar. Statistikada ko'rsatilishicha, ko'chada qolgan bunday harbiy veteranlarni AQSh bo'yicha har kuni 18 tasi o'z joniga qasd qilayotgan ekan. Shunga qaramasdan, bu Amerika qo'shma shaytonlari askarlikka qiziqtirish uchun o'z budjetidan katta miqdorda pullarni sarf qilmoqda. Jozibador reklamalarni namoyish qilib, yoshlarni armiyasi safiga jalb qilmoqda. fuqaroligini olishlik ilinjida qo'shni davlat yosh yigitlari ham bu reklamadagi aldovlarga ishonib qo'shin safiga intilmoqda. Shunday qilib, bugungi Amerika armiyasining 3 dan 1 qismi boshqa mamlakatlar fuqarosidan tashkil topgan. Shunday askarlardan biri Robert Lebron. U meksikalik. Amerika fuqaroligini olish niyatida armiya xizmatiga kirgan. va maxsus reyinjerlar otryadida 10 yil davomida xizmat qilgan. Shu 10 yil ichida ikki bor Afg'onistondagi harbiy amaliyotlarda qatnashdi. Bir nechta jasurlik unvoni sohibi bo'ldi. Shuncha mashaqqatdan so'ng orzu qilgan Amerika fuqaroligini qo'lga kiritdi. Biroq xizmat muddati tugagach harbiy uysizlar safini ko'paytirdi. U shunday deydi: конечно это depressiya shuncha vaqt armiyaga sidqidildan xizmat qilib yana amerikaga qaytgach ko'chada qolib ketish juda alam qilar ekan har yili amerikada 20 ming xizmatdan chiqqan askarlar ko'chada uysiz qoladi ularning har 10 tadan 9 tasi har xil faxriy yorliqlar bilan taqdirlangan bu faqat rasmiy xabarlar norasmiy hisobotga ko'ra Bu son 2 barabar ko'payishiga shubha yo'q. Chiroyli qiziqtirish reklamalariga aldangan bu laqmalarning qolgan umri gadoylik bilan o'tishi bizni xushnud qiladi albatta. Robert Vist bor yo'g'i 20 yoshni qarshi olgan yosh yigit. Lekin u o'z kelajagidan umidsiz bo'lib qolgan. Robert 18 yoshida kontrakt asosida armiyaga kelgan. Uning kontraktida avval men davlatimga xizmat qilaman, keyin davlatim menga xizmat qiladi degan ma'nodagi so'zlar yozilgan. Lekin unday bo'lmadi. Kontrakt muddati tugashiga ozgina qolganida u asab kasaliga chalindi. Hozirda na o'qishni davom etdi, na uylik joylik bo'ldi va na bu hayotda o'z o'rnini topdi. Aksincha, u o'z vatanida gadoy bo'lib qoldi. Yildan yilga minglab musulmonlarga qarshi urushgan Amerika askarlari ko'chada tashlandiq ahvolda qolmoqdalar. Ularga va'da qilingan uy-joy, porloq kelajak o'rniga ko'chada chiroyli palatkalardan tiklangan gadoylik uyi nasib qildi. Lahum azabun fil hayati dunya va azabul akhirati ashaqqu wa ma lahum ular uchun hayoti dunyoda ham azob bo'lur ammo oxirat azobi og'irroq qattiqroqdir ularni Allohning azobidan saqlaguvchi yo'qdir rad surasi 34-oyat alhamdulillah Allohning dushmanlari milliardlar sarflashiga qaramay tobora harbiy gadoylar soni ko'paymoqda ko'rib olam uzra tug'yon noiloj qolarsan hayron haq bo'lmasa do'stim internetni yaxshi bilardi behayo sahifalarni topib behayo suratlarni yig'ishni yaxshi ko'rardi hatto o'ziga veb manzil ochib unga o'sha suratlarni joylashtirgandi Buni qarangki, u boshqa o'ziga o'xshaganlarga beminnat xizmat ham tashkil qilgan ekan. Uning veb manzili boshqa bir qator veb manzillarga a'zo ekan. O'sha saytlar yangi-yangi suratlarni do'stimga davomli ravishda jo'natib turar ekan. Do'stimning manzili esa avtomatik ravishda behayo suratlarni o'zining sayti a'zolariga jo'natadi. Qarabsizki, son sanoqsiz beminnat gunohlar oshnam huzuriga yo'l olmoqda. Qachon deysizmi? O'limidan keyin. Hayvondan ham vahshirot umr, unday jasadda habis jon bo'lmagan. Aksiga olib Saidning sirli kalitini hech kim bilmaydi. U mening tug'ishgandek qadrdon do'stim edi. O'tgan hafta baxtsiz hodisa tufayli avtohalokatda to'satdan vafot etdi. Janoza boshlanishini kutib o'tirarkanman, shularni o'ylardim. Tobutni ko'tarib borar ekanman, o'zimdan so'radim. Qabrga nima olib ketyapti? behayo suratlarnimi? Qabri tepasiga ham yetib keldik. Ba'zilar uni qabriga tushirayotganida, tuproq tortayotganda ko'z yosh to'kishdi. Ko'z yoshdan nima foyda? Unga nima qilib bera olasizlar? Tirikligida qayda edinglar? Uni to'g'ri yo'lga chaqirganmisizlar? deya o'ylardim. Nasihat qilganlardan biri men. Qachon shu mavzuni ochsam, quyoshni. Bu shunchaki bir sho'xlik. Bilasanki yoshmiz. Yoshlik esa sho'xlik. Bir necha yilda buning hammasi unut bo'ladi. Hozir boshqa mavzularda gaplashaylik. Vafotidan 1-2 kun o'tib, do'stimning onasi qo'ng'iroq qilib qoldi. Bolam, Do'stingdan xavotirdaman. G'alati tushlar ko'ryapman. Bugun tushimda mesh uning qabriga yosh-yosh yigitchalar ketma-ket kelib, qabriga bavul qilishyapti. Qo'rqib uyg'onib ketdim. Ta'biri nima ekan? Bilmaysanmi, bolam? Xavotir olmang, xolajon. Yaxshilikdir. Men ta'bir bilmayman. birortasidan so'rab berarman. Siz xotirjam bo'ling. Bechora onani tinchlantiraman u ich-ichimni yeyman. Nima? Bilmaymanmi? Tush ta'biri aniq. Bu o'sha mash'um manzildan surat kelgan. Yoshlar gunoh qilishyapti. Ularning ketma-ket kelishi esa bir-biriga jo'natganidan. Unga yana yaxshilik qilish maqsadida veb manzilni ijaraga bergan tashkilotga bog'landim. Ma'lumotlarni olishib, o'sha manzilga yana 3 yillik ijara to'langani, agar manzilning sirli kaliti bo'lmasa, hech narsa qila olmasliklarini, ijara muddatini tugashi bilan manzil o'z o'zidan bekor bo'lishini aytishdi. Tushunsanglarchi axir, egasi o'lgan. U yo'q. Biz boshqa yordam bera olmaymiz. Yana 3 yil. Bunisiga nima deysiz? Yomonlik kaliti bo'lmasangchi, nima qilasan boshqalarga ham tarqatib? Mana endi nima qiladi? Har kuni yangi va yangi gunohlar manzil a'zolaridan yana o'sha a'zolar boshqa tanishlariga ular ham va hokazo. Uzundan uzoq zanjirlar. Bu zanjirlarga elingan gunohlar. Mushfiq payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ogohlantirishlariga quloq solmaslikning jazosi bu. Kimki bir yomonlikka chaqirsa, u odamga o'sha yomonlik ergashgan. Har bir kishining yomonligidan to'la bir ulush borib turadi. Avvalgilarning ulushidan keyingilarga berilgan sababli kamaytirilmaydi. Do'stim o'ldi. Lekin qiyomat kunida manzilidan tarqalgan suratlarga tushgan har bir nazarga sabab bo'lgan har bir buzuqlikka har bir tarqatishga javob beradi. Ehe, bu zanjir qachongacha davom etar ekan? Alloh o'zi kechirsin. Menga Allohning o'zi kifoya. U qanday yaxshi xomiy. Qolarsan hayron, haq bo'lmasa gap Ma kundur bo'lgani vayron. Kim kimlarni ko'nglini olgan? Yana kimdir kimdan norozi? Qiyomatda bilib olurmiz. Alloh o'zi bo'lganda qozi. zulmi haddan oshganda yer yuzi fahshga to'lib toshganda musulmonlar dunyo ichra yotganda hijrat qilish uchun makon izladim jihad qilish uchun maydon izladim. Yangi muhojirlar oqimi davom etmoqda. Bu safargi yangi mehmonimizning ismlari Saad bo'ladilar. Kelganlariga ko'p bo'lmagan va hali harbiy ta'limni ham olmagan Saad o'zlarining boshlaridan o'tgan qissalarini so'zlab bermoqdalar. Bularga kelishimizga birodarlar sabab bo'lgan bizlarga. Radiolar eshitib turardik. yangi ma'lumotlarni bu yerlarga kelishni orzu qilgan bo'lsangiz kerak judayam ancha niyatlaringizga erishdingiz alhamdulillah erishdim endi bundan keyingi niyatlar qanday inshaalloh oxirigacha bu jihod qilib yer yuzida islom dinini oliy qilishlik maqsadida kelganmiz la ilaha illalloh kalimasini o'rnatish niyatida alloh taolo istiqomat qadam qilsin kufrni eng katta boshliqlarini inshaalloh o'ldiramiz niyatlari chakka emas qanday safarlar taassurotlar yaxshi alhamdulillah yaxshi yetib keldik mana qiyinchiliklar mushkulotlar bo'lmadi yo'lda bir shahardan ikkinchi shaharga kirguncha qayoqqa ketyapsizlar deb so'raganda biz pul olganmiz, hozir olgan edi pulni ya'ni harakatga kelishinglarni bilgan kofirlar ular aniq bilgan faqat pul olib qo'yib yuborgan ha shu 50 dollar oldi bunda. bu yo'lda biz qiyinchilik ko'rmadik yo'lda yaxshi keldik alhamdulillah sad o'zining birodarlariga nimadir aytmoqchi birodarlarimizga nasihatim o'zimda yaqin birodarlarim bor yaqin qarindoshlarim ham ham bor bizlarni kuzatib qolgan eng yaqin birodarlarimiz bizlar kuzatguncha shunday yig'lab qolgan duo qilib inshaalloh ularga ham alloh taolo o'zi safarlarni bexatar qilsin kelishligini so'rab qolaman alloh taolodan bu maydonga biz birodarimiz bor edi birodarimiz ko'p filmlarda ko'rganmiz ali mergan birodarimiz bir gapi bor edi bu yerga qancha gapirsa ham ovoz buni faqat ko'z bilan kelib ko'rgandan keyin odam aniq bir taskin topadi degan gapi bor edi o'sha narsani ko'zim bilan kelib ko'rdim aytmoqchimanki birodarlarimga bu haq yo'l mana shu Qur'on va sunnat shariat hamma narsa bor ekan shu yerda men kelib ko'rdim ko'zim bilan bu yerdagi birodarlarni ko'rdim xuddiki uyimda ham bunday erkin xotirjamlik yurmaganman xotirjamlikni men shu yerdagina topdim namozlarimizda ham namozlarimizda ham xushu bo'lmagan Aniqini ochig'ini aytaversak bu yerda shu birodarlarni ko'rib bir oy birga bo'lgan bo'lsam o'n o'n besh kun bir oy ichida shu xuddi besh yil o'n yil yoshlikdan katta bo'lganday birga shunchalik yaqin bo'lib ketdikda shu yerdagi birodarlar bilan alhamdulillah ularni muomalalari judayam yaxshi ancha alloh rozi bo'lsin Allohning dinida yurganligi uchun Allohning dinida xizmat qilib yurgan bu birodarlarimiz yuzidan ham bilinib turibdiki Alloh taolo yuzini ham yoriq qilib qo'ygan. Alhamdulillah, men juda ham xursandman bu maydonga kelganimdan. Birodarlarimga nasihatim, kelishsinlar. Bizlar ham yurganmiz, mardikorlik qilib, boshqa ishlar qilib yurganmiz. Qachongacha qullik qilib yuramiz? Qul bo'lib yashaymiz qachongacha kofirlarga? Nima ish qilgansiz Yevropada? Taksichilik qilganman. Birodarimiz birodarlari bilan duo qilib xayrlashgan holda maydonga oshiqqan ekanlar. yaqinlaringiz nima deb xayrlashgan siz bilan xayrlashgan duo qiling biz ham yetib o'sha maydonga deb xayrlashgan bizlar bilan duo qildingizmi inshaalloh duo qilib turibmiz har alloh taolo o'zi yo'llarini oson qilsin bu dinga o'zimiz yaqin aka ukalarimiz ukamiz yo'g'u akamiz bor katta katta o'zimiz o'zimiz tengdoshlarimiz bor akalarimiz bor endi akamdan yaqin bo'lib qolgan birodarlarimiz bor bu dinni yo'lda xizmat qilyapti alloh taolo ularga o'zi hibsi himoyasi saqlansin alloh taolo bu maydonga kelishligini ham o'zi nasib qilsin birodarlarimizga salom aytib qolamiz bizlarni eshitayotgan birodarlarimiz kelishsinlar bu yerga ham ko'z bilan kelib ko'rsagina odam eshitgan bilan ham yaxshi eshitgan ham ancha ta'sir qiladi lekin kelib ko'rgan boshqacha ekanda hop hozir siz qanchalik xursandsiz alhamdulillah men hayotimda juda ham eng yaxshi kunlarimni o'tkazyapman shu yerda alhamdulillah allohni izi bilan. Bu maydonda bizlar bor ekanmiz. Alloh taolo sobit qadam qilsin. Inshaalloh bu dinga Alloh qodir qilgancha xizmat qilamiz. Biz oilaviy kelganmiz. Sharoitlar qanday degan savolimizga ham javob oldik. Hamma sharoitlar bor bu yerda. Qiyinchilik yo'q. Oilamizga men oilamdan so'rasam, qanday xafa emasmisiz bu yerga kelganingizdan deb so'rasam, men judayam judayam xursandman deydiki men shu kufr diyorida yurganmanki shu hijobimni orqaga baylab hattoki hijobimizni ham yechtirgan deydida bunga men ko'p tavba qilaman deydi yana ham biz o'tirgan paytimizdagi bu yerga kelib iymonni lazzatini topganini menga aytyapti ko'p xato qilgan ekanmiz deydi hattoki hijobini ham yechtirganda o'zimizda bu yerda qanday yurishibdi hozir bu yerda paranjida yuribdi o'zlari xohlaganday o'zini xohishi bilan shunchaki xursandki bu yerda har boshqachasiga ham jamoatda ijozati yo'q shunaqa keyin ham o'zini tanishlari ham ko'p ekan o'ziga birodarlarini topib oldi nima deydi haftasiga bir marta o'zlari dars qilib turishadi darslarni bo'lib turadi nimadan dars arabiy tildan dars bo'lib turadi o'zlari ancha xulqlari oldingidan ham o'zgarishib qolgan menga nisbatan <laughs> bunday aytganda keyin ham arab tilidan dars qilishadi shunaqa yangi muhojirlardan birinchi marta nasihat eshitishim alloh taolo sizda sobit qadam qilsin mana shu dinda xizmatida oxirigacha mustahkam turing sizni alloh taolo o'zi davomiy qilsin mana shu harakatlaringizni susayib qolmang sizlar <laughs> menga qilgan nasihatingizni sizga ham tilab qolaman shunaqa sizga nasihatim siz ham bizga duo qilib turing biz ham amirlarimizga itoat qilib mana shu mana shu yo'lda oxirigacha oxir qonimizgacha turib berishlikka Alloh qodir qilguncha xizmat qilamiz inshaalloh biz ko'p kufrga ko'p xizmat qildikda endi bor kuchimizni dinga inshaalloh sarflaymiz kuchimiz boricha alloh taolo niyatlaringizga yetkazsin va niyatlaringizni sobit qadam qilsin jazakalloh xayron assalomu alaykum Va alaykum assalom. Keling musulmonlar jihad qilaylik. Robbil alamindan nusrat so'raylik. Islom dinimizni oliy qilaylik. debat qichqirishga makon izladim jihad boshlash uchun maydon izladim Robbim ming bor shukr qalbimni ochding haqni ayon qilding ko'zimni ochding roziliging tomon yo'limni ochding hijrat qilmoq uchun makonni topdi. Izlagan topar ekan. Albatta, faqat Allohdan sidq dildan so'rash kerak. Shahid Husayn birodarimiz ham maydonni, ham shahodatni topib ketdi inshaalloh. Alhamdulillah. Ahdiga vafo qilib, Robbimizga yo'liqishga nima yetsin? Lekin aka, izladimni yangisi ham bor. Xo'p, Navbatni shoir akamiz Abdulboqiy ijodiga beramiz. Zulumotga g'ar zamonda ravon yo'lni izladim. Farog'atdan ketib bordim, mashaqqatda bo'ldim. So'nggi damda buyuk baxtni, shahodatni ko'zladim. Dildagi chin ixlosimni inobat et ilohim Arsh ostida turmoqlikka ijozat et ilohim tilim birla, dilim birla gunohlardan chekinsan Unga solda qanda zinolardan bekansan bor tashvishim senga tashlab faqat senga yukinsam arsh ostida turmoqlikka ijozat et ilohim zulumotga g'arq zamonda ravon yo'lni izladim farog'atdan ketib bordim mashaqqatda bo'zladim qadrli otam ey mehribon onam ranjimang xizmatdan bo'shay olmasam sizlar-ku bir mensiz yashaysiz biroq men netay islomsiz yashay olmasam Men uchun endi bu yerlarda joy yo'q. Xolimni Allohga aytaman onam, kun kelib tag'in shu diyorga qaytsam, islomni orqalab qaytaman onam. Dilbandim qoldirdim unga baxt tilab, siz uni voyaga yetkazing onam. 4 yoshli qizchamni quchib erkalab, dildagi sog'inchni ketkazing onam. Iymonim qiynoqni qalbimga solsa, ne qilay ko'ksimga sig'masa dardim, qaniydi bir ishni iloji bo'lsa, sog'inchim shu yerga qo'yib ketardim. Ehtimol har nening iloji bordir. Ehtimol har ishga boysuna rivoj, ammo men ne qilay bunday muhitda iymon deb yashashga topilmas iloj. Bir qarang har tomon fasodga to'lgan, iymonim deganlar zindonda qaqshar. Bu diyor kimlarning qo'liga qolgan? Fir'aun zamoni qaytganga o'xshar. Muslima ayollar hijronda tolgan, nusrat deb qo'llarini uzatmoqdalar. bag'rida bir etak farzandi qolgan juftlarin zindonga kuzatmoqdalar. Bu yetmay zolimlar ayolni xorlar, g'azabim qaynaydi eshitgan sari muslima ayollar zindonda borlar, ayblari avratin bekitganlari Iymonsiz tog'utlar shunchalar maraz, murtadlar ularga xizmatda har on islomga shunchalar ko'rsatar g'araz, iymondan kechmoqqa chiqardi farmon. Axir hech osonmas musulmon bo'lish, Bu ishlar dillarni qilmoqda mayus, ularning maqsadi iymonsiz qilish, qizlarni behayo, erlarni dayus, yosh qizlar besharim qotib yuzlari hayoyi iffatga berildi barham, qizlarning avrati ochilgan sari yigitlar dayusga aylandilar ham, tog'larni titratgan lochin yigitlar. ko'nglida bir zarra rashki qolmadi. Qarang bu zolimlar, ayyor palidlar O'zbekning boshiga neni solmadi. Qaniydi nur bo'lib samoga oqsam, nur bo'lib baland arsh ostida tursam, vujudim titraydi zaminga boqsam, o'zimni bu to'zg'in muhitda ko'rsam, olimman deganlar dinni buzdilar, asl sof manhajga bo'yab bo'yoqlar jam bo'lib yangi bir tuzum tuzdilar. tuzoqqa aylandi endi mayoqlar eh onam tag'in ne nelarni aytay zulmatga kirdik kun yorishmay turib holimga qo'yingiz aslimga qaytay bu galakaslarga qorishmay turib bilaman shu muhit qarida o'stim Hamd bo'lsin Allohim ko'zimni ochdi, dushmanga aylandi suyumli do'stim. Jannatga yur desam do'zaxga qochdi. Odamlar yurarlar hanuz uloqib, ko'zlari qamashgan chiroylar bilan, ko'zlarin ko'r qilgan tug'yonda oqib, maftunlar bezalgan saroylar bilan, bilmayman bular kim, do'stmi yo g'anim, yaqinlab borsam gar nafratim ortar, qalbimga kirganim yaqin ko'rganim, indamay jahannam qariga tortar. qalbimda suluvlar ko'nglimda ohlar sanamlar ishqida ko'nglimni yoqsam bo'sh kelsam bu ko'nglim nelarni xohlar vijdonim yig'laydi ko'nglimga boqsam yo'q otam siz meni xoinga yo'ymang dunyoni ilinmas haqiqiy jigar o'zingiz og'ir bir hasratga qo'ymang mahsharda manguga ajralsak agar jigarlar siz menga achinmang bekor ehtimol kun kelib qilarsiz qahr aytinglar sizlarga ne keragim bor ko'ngildan uzoqlab ketganmiz axir amallar mezonda bo'lmasin abaz kelinglar Allohga qaytib ko'ringlar iymonning lazzati qiziqtirsa bas men tatgan iymonni tatib ko'ringlar amallar mezonda bo'lmasin abas kelinglar Allohga qaytib ko'ringlar iymonning lazzati qiziqtirsa bas men tatgan iymonni tatib ko'ringlar bu iymon shundayki ko'zlarni yoshlar fasoddan taqvoga qocharsiz shoshib insonni haqiqiy hayotga boshlar, islomni izlaysiz davonlar oshib, dunyoga berilgan yaqinlarimni amallar toshiga yozilsa ishrat, menchi men tark etdim gunohlarimni, nomamga inshaalloh yozildi hijrat, roziman umrim shu hijratda o'tsa, rasulim qoldirgan merosidir bu, deganlar kim mening yo'limni tutsa, abadiy dunyoda ko'rmaydi qayg'u Tamom bu baxt yo'li, ayni saodat. Bu yo'lda siddiqlar xizmat etdilar. Jihodda jon berib topib shahodat, jannatga qush bo'lib uchib ketdilar. Men nechun ularga qilmayin havas. Erkaklar shularki, asl rijollar jihodda faqat yosh yigitlar emas, mukkillab yurarlar, hattoki chollar muhojir mu'minlar yana ansorlar har biri Allohning yo'lini tutgan zimziyotunda ham yuzlari porlar xilofat qurilgan zamonni kutgan ammo bu maskanda fitnachi ham bor ibn Ubay ibn Salonlar kabi ular-ku maqsadga yetmaydi zinhor ularga tayyordir jahannam tubi biz faqat Allohdan so'raymiz najot u zotga fidodir moli jonimiz shu yo'lda qilarmiz jihod ijod qo'rqmaymiz oz bo'lsin mayli sonimiz Allohim yuborsa quvonchmi qayg'u jam bo'lib o'rtada ko'rarmiz va ham jihodiy hayotda o'zgacha tuyg'u boqmaymiz bir lahza malomatga ham ehtimol sizga bu hayot yomondir yashaysiz ishratu yallolar bilan biroq men tutgan yo'l Alloh tomondir mening ne ishim bor tillolar bilan taqvodan tiklangan ushbu jamoat beriyo jonini tikmoqda dinga Allohning amriga qilib itoat saodat davrini eslatdi menga. Har qanday zahmatga qilamiz toqat. Yo'q bo'lar qachondir soxta siyosat, biz esa xotirjam bo'lamiz faqat qachonki mukammal bo'lsa xilofat. Ammo biz sizlarni ko'rmaymiz yomon, duolar qilarmiz hidoyat tilab. Siz ham ko'p intiling hidoyat tomon, ketmangiz jahannam qariga qulab. ey ahlim davhidda bo'ling iltimos loaqal shirkdan siz ehtiyot bo'ling har ishda islomdan olib iqtibos mushriklar safidan yiroqlab o'ling ha shunday mushriklar safidan chiqing abadiy dozoxdan bo'lingiz xolos qachondir jahannam qa'ridan siqib tavhidda o'tganni chiqarar xolos umidim jannatga siz bilan kirish men sizga shularni ilindim faqat orzuyim Allohning jamolini ko'rish bilmam bu ne'matga yetarmi toqat juftginam senga ham so'nggi so'zlarim taqvoni odat qil qolgan umrga o'shanda roziman quvnab ko'zlarim inshaalloh jannatda bo'lamiz birga hijratdan xitobim sizga shu erur shu erur Allohga qaytgan onlarim islomda yashashlik bizga baxt berur Allohga qaytaylik qadrdonlarim ilohim arsh ostida turmoqlikka ijozat et ilohim shariatga intilsak biz ig'vogarlar pichinda yaqinlarim yashamoqda adashganlar ichinda masiyatni xohlasharlar hayot erta kechinda o'zing bunday kimsalarni hidoyat et ilohim arsh ostida turmoqlikka ijozat et ilohim zulumotga g'arq zamonda ravon yo'lni izladim farog'atdan ketib bordim mashaqqatda buzladim so'nggi damda buyuk baxtni shahodatni ko'zladim Dildagi chin ixlosimni inobat et ilohim Arsh ostida turmoqlikka ijozat et ilohim Buni holki ba'zan suv ham shilib o'tsa tomoqdan foyda yo'qku dinsiz yashab musulmonman demoqdan maqsadimiz mo'minlarni ozod etish qamoqdan bizga shunday buyuk baxtni inoyat et ilohim arsh ostida turmoqlikka ijozat et ilohim zulumotga g'arq zamonda ravon yo'lni izladim farog'atdan ketib bordim mashaqqatda bo'zladim so'nggi damda buyuk baxtni shahodatni ko'zladim dildagi chin ixlosimni inobat et ilohim arsh ostida turmoqlikka ijozat et ilohim Endi navbatni ingliz tili tarjimonimiz Ne'matulloh akaga bersak. Tush ko'ryapsizmi, Hizbulloh? Yo'q, dastur qilyapmiz. Ne'matulloh akaga navbat bermoqchi edim. E, tushunmadingiz. Tush ko'ryapsizmi deyshimdan maqsad ana shu Ne'matulloh birodarimiz tarjima qilgan narsa. Anvar Avloqiyning tushlar haqidagi mavzu bo'lgani uchun edi. Mayli, keling, navbatni shahid shayx Anvar أولاقي beraylik.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 fear, nor shall they grieve. Allah ta'ala aytadi, Ogoh bo'lingiz kim? Albatta Allohning do'stlariga xavf xatar yo'qdir. va ular g'amgin bo'lmaydilar. Iymon keltirgan va taqvo qilganlar uchun hayoti dunyoda ham, oxiratda ham xush xabar bordir. Allohning so'zlari o'zgartirilmas. Mana shu ulug' baxtdir. Bu dunyoda ularga xush xabar, bashoratlar bor. Bu dunyoda mu'minlarga va'da qilingan bashorat nima? Imom Ahmad ibn Hanbal o'zining musnadida Abu Dardodan shunday keltiradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Shu oyatning tafsirida aytadilar. Mo'minga beriladigan bu dunyodagi bashorat solih tush. O'zi ko'rgan yoki kimdir u to'g'risida ko'rgan bo'lsin. Misol uchun kimdir sen to'ringda yaxshi tush ko'radi. Bu tush senga dunyodagi yaxshi bashorat hisoblanadi. Bugun qiziqarlik va ajib bo'lgan tushlar olami haqida gaplashamiz. Chunki tush bu g'ayb. kelajakda bo'ladigan xabarlarni ko'rsatadi. Tush materialistik dunyoyimizdan o'zga bir olam. Jozibador, zavqli, qiziqarli. Tush masalasiga kelsak, unda ikki turdagi haddan oshgan toifa bor. Birinchisi bu ummatdagi adashgan toifalardan bo'lib, tushlarga juda qattiq e'tibor qaratib, rost bo'lmagan tushlarga yolg'on da'volar qiladilar. Shariatda shariatda tushning o'rni haqida biz hali yana gaplashamiz. Misol uchun, biz tushdan qonun qoidalar, halol harom masalalarini chiqarmaymiz. Ikkinchi toifa esa tushlar umuman bo'lmag'ur narsa, tushning ma'no ma'nosi yo'q deydiganlar kiradi. O'rta yo'lni tutganlar ham bor. Biz shular to'g'risida gaplashamiz. Anas ibn Malik aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam solih odam tomonidan ko'rilgan yaxshi tush bu nubuvatning 46 dan bir qismidir deganlar. Alloh taolo tush haqida Qur'onda gapirgan. Tushning islomda o'z o'rni bor. Misol uchun Qur'ondagi Yusuf alayhisalomning tushlari, Yusuf alayhisalom bilan birga bo'lgan ikki kishining tushi, shu qissadagi hukmdorning tush ko'rishi, bundan tashqari hadislarda kelgan tushlar, salaf solihlarning ko'rgan tushlarining rivoyatlari ham shular jumlasidan. Solih tush nubuvatning 46 dan bir qismi degan hadisni ayrim ulamolar sharhlashga harakat qilgan. Bu sharhni to'g'ri yoki noto'g'ri deyishga hech bir dalil yoki asosimiz yo'q. Lekin bu yuqoridagi hadisni tushuntirishga harakat qilamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning payg'ambarlik davrlari 23 yil bo'lgan. Siyratdan bizga ma'lum Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nubuvatdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lishlaridan oldin 6 oy ketma-ket tez-tez tush ko'rganlar. Tushlar to'g'ridan-to'g'ri bo'lgan. Bugun ko'rganlari ertasiga ko'rganlaridek sodir bo'lgan. 6 oy bilan 23 yilning mutanosibligini ya'ni koeffitsiyenti nechaga teng bo'ladi? 46 dan 1 ga teng bo'ladi. Shunday qilib, tushlar qiyomatga qadar mu'minlarning ko'radigan nubuvatning bir bo'lagi bo'lib qoladi. Mana endi tush sharhi yoki ta'biri qonun-qoidalar haqida gaplashamiz. Ibn Qutayba aytadi: Insonlar o'rtasida, shar'iy ilmlar orasida tushlar o'ta qorong'i, nozik, maqtalgan, qiyin va o'ta muammoli hisoblanadi. Chunki tush vahiyning bir turiga o'xshaydi. va nubuvvatning bir qismi hisoblanadi. Shuning uchun tushni sharhlash juda qiyin ishlardan hisoblanadi. Tushlar 3 xil bo'ladi. Imom Termiziy Ibn Sirindan, Ibn Sirin Abu Hurayradan rivoyat qiladi. Birinchi turdagi tush haq tush. Ikkinchisi odam o'zi o'ziga gapirishi. Bu qanday bo'ladi? Miyasiga kirib qolgan fikrlar, qiynayotgan narsalar tush bo'lib ko'rinadi. Kun bo'yi bir narsani fikrlab o'tkazgan bo'lsa, kechasi ana shu narsalar tush bo'lib ko'rinadi. Bunday tushlarning hech qanday ma'nosi yo'q. 3-tush bu shaytondan bo'lib, u sizni xafa qilmoqchi bo'ladi. Shayton sizning tushingizga kirib, qo'rqitib, kayfiyatingizni tushirmoqchi bo'ladi. Nima uchun bunday qiladi? Chunki shayton mu'minni yoqtirmaydi. Hadisda keladi, yangi chaqaloq tug'ilganda shayton uni uradi. Shu sabab yangi tug'ilgan chaqaloq yig'laydi. Bu hadisga qarang. Shaytonning nafrati chaqaloqni ham tinch qo'ymaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kim yomon tush ko'rsa, o'rnidan turib namoz o'qisin deb aytadilar. Yana bir hadisda kim yomon tush ko'rsa, 3 marta chap tarafiga tufurib, shaytonning yomonligidan panoh so'rasin. Shunda ko'rgan tushining zarari bo'lmaydi deb aytganlar. Arab tilida tush ikki xil nom bilan ataladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ruya Allohdan, hulm shaytondan deb aytganlar. Ru'ya bu asosan yaxshi tush, hulum esa asosan shaytondan yoki ma'nosi yo'q tushlarga aytiladi. Sahobalar tushga qay darajada e'tibor berganlarini mana bu hadisdan ko'rishimiz mumkin. Ayrimda men shunday tush ko'ramanki, u menga yelkamda tog' ko'tarishimdan ham og'ir keladi. Ya'ni sahobiyning tushi uni ko'p o'ylantirib qo'ygan. Abu Salama aytadi: Bu hadisni eshitganimdan so'ng yomon tushlar to'g'risida o'ylanmaydigan bo'ldim. ya'ni Abu Salama ayrim tushlar shaytondan bo'lishligini eshitgandan so'ng u to'g'risida o'ylanmaydigan bo'lgan. Abu Said al-Xudri Rasulullohdan rivoyat qiladilar. Kim yaxshi tush ko'rsa, Allohga hamd keltirsin va uni aytsin. Agar uni aksini, ya'ni yomon tush ko'rsa, u shaytondan, shaytonning yomonligidan Allohdan panoh so'rasin va tushini hech kimga aytmasin va u tush zarar yetkazmaydi. Mana endi tush ta'birining qoidalari haqida gaplashamiz. Yuqorida hadisda kelgan gaplar juda muhim. Yaxshi tush ko'rsa, uni aytsin. Kimga aytishlikni hozir tushuntiramiz. Lekin ammo yomon tush ko'rsangiz, uni unuting va hech kimga aytmang. Shayton sizni ustingizdan kulishiga yo'l qo'ymang. Har kimga yomon tushingizni aytib yurmang. Umuman unutishingiz kerak. Savol tug'iladi. Mo'minning ko'rgan ro'yasi hammasi yaxshi tush bo'lishi mumkinmi? Muhallaf aytadi. المراد غالب رؤيا الصالحين وإلا فالصالح قد يرى الأضغاث ولكنه نادر لقلة تمكن الشيطان منهم Mo'minning ko'rgan ro'yasi ko'p hollarda yaxshi tush bo'ladi. Solih odam ma'nosiz tush ko'rishi mumkin, lekin u juda kam bo'ladi. Chunki shayton u kishini boshqarishlikda g'olib kelmagan. Buni aksi ham boshqa odamlarga haqiqat. بخلاف عكسهم فإن الصدق فيهم نادر and the opposite is Chunki shayton ularni qo'liga qattiq olgan. Bunga ko'ra odamlar 3 toifaga bo'linadi. Birinchisi payg'ambarlar. Ularning tushlarini hammasi sodiq, lekin ularning ayrim tushlariga sharh kerak bo'ladi. Ikkinchi toifa odamlar bu solihlar. Ularning tushlari ko'p qismi sharhga muhtoj bo'ladi. Lekin ular ham to'g'ridan-to'g'ri bo'ladigan rost tushlar ko'rishadi. Qolgan odamlar 3-chi toifaga kirishadi. Ularning tushlari yaxshi bo'lmagan tush bo'lib, ayrim hollarda yaxshi rost tushlar ham ko'rishadi. Misol uchun Yusuf surasidagi hukmdorning tushi u musulmon bo'lmagan, lekin yaxshi rost tush ko'rgan. Zindondagi ikki mahbus ham musulmon emas, lekin ular ham rost tush ko'rishadi. Fosiq musulmon yoki kofir odam ham tush ko'rishi va u rost bo'lishi mumkin. Xulosa, yaxshi rost tushlarni faqat mu'minlar ko'rmaydi. Farqi shundaki, mu'minlar yaxshi rost tushlarni tez-tez ko'rib turishadi. Ikkinchi qoida: tushlarni sharh qilish uchun olimga yoki senga xolis nasihat qiladigan odamga aytish kerak. Tushlarni har qanday olim ham sharhlay olmaydi, chunki Bu Allohdan bo'lgan bir ne'mat. To'g'ri, ayrim sharhlarni kitoblardan o'rganib sharh qilish mumkin, lekin asosan bu imkoniyat Alloh tomonidan beriladigan ne'mat hisoblanadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hasadgo'y odamga tushingizni so'zlamanglar deb aytadilar. Bunga Qur'ondan ham dalil bor. Yusuf surasida Yusuf alayhisalom otalariga tushlarini so'zlab berganlarida uning bu tushini akalariga aytmasligini uqtiradilar. Tush tush yomon ko'rgan odamingizga emas, balki o'zingiz yaxshi ko'rgan odamga aytasiz yoki sizga yaxshi nasihat beradigan odamga ko'rgan tushingizni aytishingiz mumkin. 3-qoida. Tushida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rishlik. Sahih Buxor Sahih Buxoriyda Sahih Buxoriyda keltirilgan hadis. Anas ibn Malik Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qiladilar. Kimda kim meni tushida ko'rsa, u shubhasiz meni ko'ribdi chunki shayton meni shaklimga kirolmaydi savol tug'iladi tushingizda rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rdingiz lekin tushingizda ko'rgan odamni soqoli oq lekin hadislarda rasululloh sollallohu alayhi vasallamning soqollari bir necha tolasidan tashqari hammasi qora bo'lgan deb aytilgan yoki tush ko'rdingiz rasulullohni ozg'in holatda ko'rdingiz lekin rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ta'riflarida u kishi o'rta savlatlik bo'lganlar deb aytilgan siz tushingizda rasulullohni shunday deb bilmoqdasiz shunday holatda nima bo'ladi ibn sirindan az zuhriy aytadi agar rasulullohni o'z shakllarida ko'rsa ya'ni biz rasulullohni kitoblarda o'qib tanigan shaklda ko'rsakkina unda biz haqiqatda rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rgan bo'lamiz deb aytadi ibn sirin va ibn taymiya fikriga ko'ra siz rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'z shakllarida hadisda kelganidek ko'rsangizgina siz ularni ko'rgan bo'lasiz. Lekin Imom Navaviy boshqacha fikr bildiradilar. Siz tushingizda ko'rgan kishini Rasululloh deb sezsangiz bas, qanday ko'rinishda ko'rishingiz muhim emas deb aytadi. Yana bir narsa. Har qanday mu'min Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rmaydi. Bu narsa mu'mindan talab ham qilinmaydi va mu'minlikning alomati ham emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rishlik bu Alloh taoloning ne'mati xolos. 4-qoida. Bir tushning qayta-qayta takrorlanishi, bir ro'yani bir kishi ko'rishligi yoki bir tushni bir necha odamlar ko'rishligi uning rost ekanligiga dalil bo'ladi. Ibn Umar aytadilar: Sahobalarning bir nechtasi tushida Laylatul Qadr Ramazon oyining oxirgi 7 kunligida ekanligini ko'rib, bu to'g'risida Rasulullohga so'ylashdi. U kishi shunday dedilar: sizlarning tushingiz bir-birini qo'llab kelibdi. Kimda kim Laylatul Qadrni kutmoqchi bo'lsa, oxirgi 7 kunda harakat qilsin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir tushni bir kishidan ko'proq odam ko'rishligini, uni rost ekanligiga dalil qildilar. Azonni yo'lga qo'yilishi to'g'risidagi tushlar ham bunga misol bo'ladi. Azon to'g'risidagi tushni bu Allohdan deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar. 5-qoida. Rost tush ko'rishning eng qulay vaqti. Tushni kechaning o'rtasida ko'rishlik yoki kechaning avvalida yoki oxirida ko'rishlikdan farqlimi? Bomdod namozidan so'ng ko'rsachi, u rost tush bo'la oladimi? Tushlik vaqtida ko'ringan tushchi, u ham tush hisoblanadimi? Ibn Sirin aytadi. Kechada ko'rilgan tush kunduzda ko'rilgan tush kabi ikkisi bir narsa. Ayrim odamlar kechada ko'rilgan tush bu asli lekin kunduzi ko'rilgan tushning ma'nosi yo'q deb aytishadi. Bu xato. Kechaning yoki kunduzning har qanday vaqtida rost tush ko'rish mumkin. 6-qoida. Rost tushlar ikki xil bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri bo'lgan tush bo'lib, uni sharhga ehtiyoji yo'q. Ikkinchisi simvol va alomatlardan bo'lib, bunday tush sharhlashga muhtoj bo'ladi. Bu to'g'risida Ibn Battol shunday deydi. Bir kishi tushida boshqa bir kishiga xurmo berganini ko'rdi va kunduzi tushida ko'rgani kabi bir kishiga xurmo berdi. Bu rost tush bo'lib, sharhga ehtiyoji yo'q. Ikkinchi turdagi tush bu marmuza deb ataladi. Ya'ni alomatlardan iborat bo'lib, unga sharh qilishda tajribasi bo'lgan olim odam kerak bo'ladi. Misol uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarini tushlarida sut ichganlarini ko'rdilar va idishdagida bir oz sut qolganligini va uni Umar roziyallohu anhu ga berganliklarini aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tushdagi sutning ma'nosini ilm deb ataganlar. 7-qoida. Tushlar o'tmishda bo'lib o'tgan voqealar to'g'risida yoki hozirgi bo'layotgan voqealar yoki kelajakda bo'ladigan voqealar to'g'risida bo'lishi mumkin. 8-qoida. Rost tushlar oxir zamonga yaqin ko'payadi. Ibn Sirin Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Vaqt yaqinlashganda mo'minning tushi oz hollarda yolg'on chiqadi." Bu hadis Sahih Buxoriy to'plamida kelgan. Vaqt yaqinlashganda degan so'zga ulamolar ikki xil fikr berishgan. hattobiy aytadi: "Vaqt yaqinlashganda degani kecha va kunduzning vaqt uzunligi bir-biriga teng bo'lganidir." Bunga bahor yoki va mevalar pishgan vaqtlari to'g'ri keladi. Yozda kunlar uzun bo'ladi, qishda esa kechalar uzun bo'ladi. Shuning uchun bu fasllar to'g'ri kelmaydi. Bahor, ya'ni daraxtlar gullagan yoki va mevalar pishib yetilgan vaqt rost tushlar ko'rishning eng yaxshi vaqtlari deb ulamolar ta'kidlashgan. Bu birinchi fikr edi. Ikkinchi fikr bu qiyomatga yaqin qolgan davrlar deb aytishadi. Bulardan Al-Qurtubiy shunday deydi: Vaqtdan murod Iso alayhisalom bilan birga bo'ladigan toifa haqida. Bu davr Dajjal o'ldirilgandan so'ng deb aytadi. Andalus ulamolaridan Ibn Jamra aytadi. Oxir zamondan maqsad u kunda mu'minlar g'arib bo'ladi. Bunga islom g'arib bo'lib boshlandi va g'arib bo'lib qoladi deilgan hadis dalil bo'ladi. Bu hamma fikrlarga Ibn Hajar shunday mulohaza qiladi. Qachon mu'min odamga og'ir vaqtlar kelsa, u rost tushlar ko'ra boshlaydi. Chunki u qiyinchilik vaqtlarida bunday tushlarga muhtoj bo'ladi. qiyin vaqtlar kelganda haq ustida seni qo'llab-quvvatlaydigan odamni topish qiyin bo'lib qoladi. Ana shu vaqtda Alloh mu'minni o'z aqidasida mustahkam bo'lishligi uchun unga rost tushlar ko'rsatib, uni qo'llab-quvvatlaydi. The believers who are in jail in prison, they see a lot of dreams and also those who are fighting fi sabilillah, they see a lot of dreams. Why? Because they are being tested by Allah Azza wa Jal, so Allah Azza wa Jal assists them. Misol uchun qamoqxonadagi mahbuslar rost tushlarni ko'p ko'radilar. Yana Alloh yo'lida jihad qilayotganlar ham ko'p rost tushlar ko'radilar. Nima uchun? Chunki bu odamlar Alloh tomonidan qattiq sinaladilar. Alloh ularni mustahkam turishlari uchun yordam berib, ularga rostgo'y tushlarni ko'rsatadi. 9-qoida. Uzr endi Ne'matulloh, qolganini kelgan joydan keyingi safar davom ettirsangiz bo'lar ekan. Birodarlar ham xabarlarni kutib qolishibdi shekilli. Nima deysiz? Mayli, mayli inshaalloh. Jahonda nima gap? Afg'oniston Afg'oniston prezidenti Murtad Karzay afg'on qamoqxonalarida bo'layotgan qiynoqlarning oldini olish uchun mahbuslar so'roq qilinadigan xonalarga kuzatuv kameralari o'rnatish haqida farmon chiqardi. BMT kofirlarning hisobotiga ko'ra, Afg'onistonning turli qamoqxonalarida saqlanayotgan 650 ga yaqin mahbuslar o'zlariga nisbatan qiynoqlar qo'llanganligidan shikoyat qilgan emish. Pokiston Peshavor shahrida Haybar viloyati hokimi Zib xonning binosiga kelgan hukumatning oqsoqollari yig'ilishadi va fidoilik hujumi sodir etildi. Avvalida avtobusda olib ketilayotgan mahbuslar yaqinlashi bilanoq fidoi portladi. Shundan keyin politsiya kiyimida kelgan mujohidlar hokim Zibning idorasiga hujum qilib yaqinlashdi. Murtatlarning xabar berishicha, politsiyachilar politsiya kiyimida kirgan, qolgan 5 mujohidni shahid qilgan emishlar. Amaliyotda 5 ta polis o'lib, 7 tasi yarador bo'lgan ekan. Pokistonga avtonom bo'lgan Balujiston Kvetasidagi bozorlarning birida taxminan 1 tonna keladigan mavodning portlashi natijasida 100 ga yaqin shiyalar o'lib, 200 ga yaqin og'ir yarador bo'ldi. Shuningdek, shiyalarning savdo do'konlarining ba'zilari yer bilan tekkiz bo'lib ketgan. Bu portlash yil boshidan beri ikkinchisidir. Bundan avvalgi portlashda ham xuddi shu shaharda 90 ga yaqin shiya o'lgan edi. Suriyaning Aleppo shahrida mujohidlar xalqaro aeroport atrofidagi harbiylarning qarorgohlariga va harbiy havo qarorgohlariga hujum qilishdi. Oradan hech qancha vaqt o'tmasdan uchuvchisiz boshqariladigan tayyoralar mujohidlarni bombard qildi. Suriya Mujohidlar Isroil bilan chegara qismidagi Gulan tepaligidagi politsiya punktlariga hujum qilib, barcha punktlarni nazoratlariga oldilar. Suriya Aleppo shahrining shimoliy qismidagi Jabal Badro tumanida Asad armiyasiga qarashli raketa portlashi natijasida 30 dan ortiq suriyaliklar hayotdan ko'z yumdilar. Qatl bo'lganlar orasida 14 nafar yosh bola va 5 nafar ayol borligi aytilmoqda. Shuningdek, Bashar Asad saroyi oldida ikkita minomiyot snaryadi portlagan. Suriya Suriya prezidenti Bashar Asad o'zining armiyasi 2 yildan buyon davom etayotgan ichki ahvolda g'alaba qozonishga ishonch bildirdi. Suriya rejimi tez kunda yana o'z qo'liga o'tishiga ishonmoqda. Barcha terrorchilar yaqin orada tag tomiri bilan yo'q qilinadi deb ishonch bilan aytdi Bashar Asad. Iroq Mosul shahridagi Iroq harbiy razvedka xizmatining rahbari Shia Ali Auniya va uning 3 nafar tan soqchisi uydan chiqishi bilanoq fidoi mujohid portlovchi kamari bilan kutib olib, o'zini portlatdi. Iroq Bag'dodning shiyalar yashovchi tumanlaridagi bozorlarning birida katta portlash sodir bo'ldi. Portlash natijasida 40 ga yaqin Rafizi shiyalar o'lgan, 130 dan ortig'i yarador bo'lgan. Politsiyachilarning aytishicha, 5 ta mashina to'la ma'lumot bilan shiyalarga yaqin joyda portlagan. Mali mujohidlarning nazoratida bo'lgan Bomer shahri kufur askarlari tomonidan olib qo'yildi. Hozirda Maliga Fransiya askarlaridan tashqari qo'shni mamlakatlardan ham kufur kuchlari kirgan. Belgiya Belgiyada 8 nafar qurollangan kishilar Bryussel aeroportidan 50 million dollarga baholanayotgan olmosni o'g'irlab qochganlar. Ma'lum bo'lishicha, o'g'rilar dushanba kuni kechki paytda aeroport binosining xavfsizlik devorlaridan tuynik ochib, ikkita avtomobilda ichkariga kirgan. Hamda olmoslar solingan konteynerlar ortilgan samolyotga hujum qilganlar. Politsiya kiyimida bo'lgan 8 jinoyatchi bir necha daqiqa ichida tarixdagi eng yirik o'g'irlikni sodir etgan va g'oyib bo'lgan. Matbuot vakillarining AFR agentlariga aytishicha, bu insoniyat tarixidagi eng katta olmos o'g'riligidir. Muhimi, jinoyat sodir etilgan chog'da birorta o'q uzilmagan va hech kim jarohatlanmagan. Dog'iston Timur nomli kafeda politsiya xodimi aroq ichuvchi doimiy mijozlardan 3 tasini otib o'ldirib, o'zi ham qo'lga tushdi. Rossiya Chelyabinsk viloyatining markaziga Allohning izni bilan meteorit tushdi. Rus axborotlarining yozishicha 1500 atrofidagi ruslar jarohatlangan va hukumat 13 million dollardan ziyodroq zarar ko'rgan. 10 ming tonnalik meteorit kelib tushgani ma'lum bo'ldi. Ha, bugungi kunda kofirlar musulmonlar ustidan o'qlar yog'diradigan bo'ldilar. Lekin Allohning dushmanlari uzoq asrlar davomida bunday havo hujumiga uchrab kelayotganini biz Robbimizning kalomidan bilamiz. Robbimiz Mulk surasida shunday marhamat qiladi. Dar haqiqat biz eng yaqin osmonni chiroyli yulduzlar bilan bezadik va ularni shaytonlarga otiladigan toshlar qilib qo'ydik. Biz ular shaytonlar uchun oxiratdagi olov dozoq azobidan ham tayyorlab qo'ygandirmiz. Buzg'unchi jinlarga otilgan toshlar bugun buzg'unchi insonlar ustiga ham tushdi. Alhamdulillah. Qirg'iziston Jalolobod shahridagi mahbuslarni vaqtincha saqlash joylarida adolat deb nomlangan huquqni himoya qilish tashkiloti xodimlarining qo'lga kiritgan ma'lumotlariga ko'ra, mazkur mamlakatda qamoqda va vaqtincha saqlash joylarida mahbuslarga nisbatan dahshatli tarzda qiynoqlar qo'llanilmoqda ekan. Shuning bilan bugungi juma dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Kelasi dasturimizda yana g'oyibona uchrashgunimizcha sizlarni Allohning panohiga topshiramiz. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قضايا النار تراه مغوار يصنع غاره ما خف الخطوة حتى وقع بالموت قرارا السيد كالسيف كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب زاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يهبط أكابابيل تخرق بالرعب جدارة